ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hurmatli radio tinglovchi birodarlar jundullo ovozi ramazon oyiga bag'ishlangan saharlik dasturini taqdim etadi juda ko'p fazilatga boy sahardan radio buraymiz allohdan rahmat so'raymiz biz uchun boshlanar dastur tinglab on xursand bo'lgaymiz sahardan radio buraymiz allohdan rahmat so'raymiz biz uchun boshlanar dastur tinglab oling xursand ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy uyqumuz qochsa ham mayli jundulloh ovoz tufayli dasturxonimiz ochamiz saharlik uchun barchamiz uyqumuz qochsa ham mayli jundulloh ovoz tufayli dasturxonimiz ochamiz saharlik uchun barchamiz ramazon barakali oy juda ko'p رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. oy ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا مكتسح الضواغي اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا осмону жерни ва ундагы махлукотларны kam ko'zsiz yaratgan hamda biz musulmonlarni gumrohlikdan yoriqlikka boshlagan butun olamlar Robbisi va rohim bo'lgan zot Alloh azza va jallaga cheksiz tuganmas hamd va sanolar va uning oxirgi rasuli nabiyi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salot va salomlar bo'lsin. Qiyomat kunining egasi Jannatni жаннатны муминдер үчүн маскан жаһаннамны өзүнүн душманларига кең кылып яраткан кофиру мусулмонну ер o'rmalovchi yu, osmonda uchayotgan barcha mahluqotlarni xoliqi alloh subhanahu va taologa o'zi bilganicha hamd va sano suyukli habibi rasuli akram sallallohu alayhi va sallamga, u kishining oilalariga va ularga haqda ergashgan barcha salafu solihlarga salot va salomlar bo'lsin keng yerlari torlik qilib mazlum holatda hijratdan o'zga chora topa olmayotgan yagona ayiblari la ilaha illalloh bo'lgani tufayli barcha haq huquqlardan mahrum etilgan o'z yurtlarida xorlik va xo'rlik ko'rib hatto inson qatoridan чыгарып ташланган хак yo'lda анасы ota onasiyu farzandlaridan kufr тазих tazih ostida кылынган. qilingan Alloh yo'lida hijrat qilib o'zlari uchun ma'qul bo'ladigan azizlik va jihod maydoniga kelgan barcha barcha muhojirlarga assalomu alaykum o'zlarining muqaddas mol ва jonlari bilan jihod qilayotgan jamiki mujohidlarga ham assalomu alaykum mana alhamdulillah oylar va kunlarning sayidi ramazonga ham yetib keldik iymon keltirganlar uchun farz qilingan roza ibodatini ham o'zi qodir qilganicha boshladik ayni damda birodarlarimiz saharlik taomlarini tanovul qilgan holda bizning ovozimizni tinglamoqdalar ha aka ayniqsa shuncha kun davom etgan jaziramalar ham Ramazonning boshlarida ko'rinmay qoldi bu albatta robbimizning bizga bo'lgan marhamati va rahmatidir hizbulloh eslatish mo'minlarga foydadir to'g'rimi albatta bu haqda oyat va hadislar vorid bo'lgan shunday ekan keling bizni tinglayotganlarga muborak hadislardan eslatib qo'yaylik Сөзні бірінші сізге бераман, үкегінам. Аллах сіздан разы болсын әке. Абу Хурайра разияллаху анхудан hadisda payg'ambar хадисте alayhi саллаллаху алейхи dedilar. Alloh Аллах Таала Odam zotning hamma amali o'zi uchun. Faqat roza bundan mustasno. U men uchundir va uning mukofatini ham o'zim beraman. Roza qalqondir. Qay biringiz roza tutgan bo'lsa fahsh so'zlarni so'zlamasin va baqir chaqir qilmasin agar birov u bilan urushsa yo haqorat qilsa men ro'zadorman desin jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki ro'zadorning og'zidan keluvchi hid Alloh nazdida mushkdan ko'ra yaxshiroqdir ro'zadorni xursand qiladigan ikki quvonchi bor biri iftori oldida экинчиси парвардигориге юлукканыда муттафакун алейх хадис айтыш навбаты сизге abdurashid даке имом бухорий ва муслимда келген хадисда салама ибн аква разиаллоhu анху aytdilar ro'za tutishga qiynaladigan kishilar bir miskin bechoraning bir kunlik tomi miqdorida evaz to'lashlari lozim. Bas, kim o'z ixtiyori bilan ziyoda yaxshilik qilsa, lozim bo'lganidan ortiqroq evaz to'lasa, o'ziga yaxshi. Agar bilsangiz, roza tutishingiz o'zingiz uchun. Evaz berish yoki hatto uzurlik holatda roza tutmaslikka nisbatan yaxshiroqdir. Aziz tinglovchilarimiz, to'lqinimizdan uzoqlashmang. Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى Sahobalar hayotidan Men seni qo'mondan qilib Ahvazga yubormoqchiman. Allohning ismi bilan sayr qilib va Allohning yo'lida kurashgin. Uning yo'liga qarshi bo'lganlarni uchratsang, oldin ularni islomga chaqir. Allohga ibodat qila olmaganlar. Birodar ko'ngildan ketsa ham sabr, toatsiz kimsadan izlamang qadr, dunyodan o'tganda jahannamdadir. Allohga ibodat qila olmaganlar. Yahudiylar bitiklari haqidagi dars davomi. Va har qanday o'g'il bu qiz kabi, ya'ni bu qizning o'rnini bosuvchi emasdir. Ziyoni bor ziyo, kimga kerak? керек зиё студиясы borsalar tinchlik haqida asosan tashabbus qiladi. O'sha ошо taraqqiyoti haqida juda ham kuyinib, juda go'zal so'zlarni aytdilar biz ichayotgan dorilar haqida nimani bilasiz bizni ilmsizligimizdan foydalanib 75 zararli bo'lgan dorilarni sotmoqdalar ba'zan bu dorilar hayotimizga ham katta xatar tug'dirar ekan qamoqdan chiqqan birodar арабистон суудунун ичинде bir иш кылайдыган болсо уну ушарды Ana undan keyin e, tashqari mujohidlarga bir aloqa qilgan, yoki ko'mak qilgan bir yordam qilganda ham ushladi madrasamiz haflasi ular foyda topdimi yo'q zarracha foyda topmadi ular faqat bu ishlari bilan robbimning azobiga ro'baro bo'ldi bu ishlarni ko'rib ham shunday ishlar qilas. saudiya saroyining shayxlari haqida وعن كل تلك الأحاديث ومنها ما Shayx Nosiruddin Alboniy keladida yuqoridagi zikr qilingan rivoyatlarning hammasidan ko'z yumgan holatda o'tib ketadi. Shuningdek, jahon va mintaqa xabarlari. عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا Salama ibn Qays al-Ashja'i uning jangovar mardligi jangchilarga quvvat berdi va uning oldidagi barcha imtihonlar ularga arzimas sanaldi. Qiyin yo'llar u bilan oson bo'ldi. Tarixchilardan Xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu kechasi bilan uxlamasdan Madina ko'chalarida tinchlikni saqlab, hech kimni osoyishtalikni buzmaslik uchun aylanib yurdilar. Uylarni birma-bir ko'zdan kechirib, bozor va shaharning katta maydonini aylanib o'z janglariga qo'mondon qilib Ahvazga yuborib fath qilishlik uchun hayollaridan Alloh rasulining sahobalarini birma-bir o'tkazdilar. Xursand bo'lib bir qarorga keldilar. Topdim men, Alloh xohlasa. Tong otishi bilan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu huzurlariga Salama ibn Qays al-Ashja'i radhiyallohu anhu ni chaqirib dedilar: "Men seni qo'mondon qilib Ahvazga yubormoqchiman." allohning ismi bilan sayr qilib va allohning yo'lida kurashgin uning yo'liga qarshi bo'lganlarni uchratsang oldin ularni islomga chaqir agar qabul qilsalar unda ikki yo'l bor biri sizlar bilan birga mushriklarga qarshi jang qilish ikkinchisi uylarida qolishni istasalar unda zakot berishliklari shart va jangdan tushgan o'ljalardan ularga ulush yo'qdir agar sizlar bilan birgalikda jang qilsalar unda sizlar bilan teng huquqdalar sizlarga nima teksa ularga ham siz kabi ulush bor agar ular urushdan bosh tortsalar va islomni qabul qilmasalar unda ulardan jizya olinglar va ularni o'z xohishlariga qo'yinglar jizya to'lashlikdan bosh tortsalar unda ular bilan Alloh yo'lida kurashingiz bunda Alloh sizga yordamchidir agar ular sizdan Alloh va rasulining himoyasini talab qilsalar ularga Alloh va rasulining himoyasini va'da berib o'z himoyangizga olinglar. Ular ustidan g'alaba qilsangiz, ularga qattiq qo'l bo'lmangiz va haddingizdan oshmangiz, bolalarni o'ldirmangiz, hech kimni qiynamangiz. Salama javob berib, eshitdik va itoat qildik ey mu'minlar amiri. Qo'lidan qattiq ushlab Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu u kishini safarga kuzatdilar. Ketidan namoz o'qib, u kishining haqqiga omad tilab duo qildilar. Ahvazga borish yo'llari tog'lik va toshloq yerlari bo'lgani uchun biroz qiyinchilik tug'dirdi. Basra va Ahvaz mintaqalarigacha ko'p qal'alar joylashgan edi va ularning ahli kurdlar, qaysar va jangga chidamli edilar. Musulmonlar uchun ularni ustidan g'alaba qilishlik juda zarur edi. Basra shahrining atrofida forslarning qal'alari joylashganligidan xavotirda edilar. Ahvazni qanday bo'lmasin fath qilishlik zarur edi. Chunki o'sha vaqtda Ahvaz jangarlari iroq ahliga xavf xatar tug'dirayotgan edi salama ibn qays roziyallohu lashkarlarga bosh bo'lib ahvazga yetay deb turganlarida musulmonlarga bu mintaqani o'zlashtirish biroz qiyin bo'ldi kecha va kunduzi bilan zararli sudralib yuruvchi ilon va chayonlarning chaqishlaridan uxlamasdan tepalik tog'larda qiynalishdi salama ibn qays roziyallohu musulmonlarning ruhini ko'tarib ularga va'z qildi va oldilaridagi qiyinchiliklar oson bo'ldi og'irliklari esa yengillashdi vaqti vaqti bilan salama roziyallohu anhu jangchilar qalblariga ta'sir qiladigan go'zal qur'on oyatlarini kechasi tilovat qilib berardilar ularga ilohiy bir nur tushib hamma yoq yorug' bo'lib ketgandek edi ular bu ilohiy nurdan o'zlarining toliqqanlarini va muhtojliklarini unutar edilar ahvasga borishganida salama roziyallohu anhu ularga xalifa aytganidek allohning dinini qabul qilishlikni taklif qildilar ular esa bosh tortishdi keyin ularga jizyani taklif qildilar ular takabburlik qilib bu shartdan ham bosh tortishdi bundan keyin мусулларга boshqa iloj qolmadi ular bilan jang qilishlikka tayyorgarlik ko'rdilar allohning yo'lida haqiqiy muhojirlarga o'xshab jihodga bel bog'lab ajrga intilishdi ikki tarafdan shafqatsiz qonli urushga kirishildi bunday urushdagi mardonavorlikni boshqa janglardan topish qiyin shunga qaramasdan musulmonlar allohning yordami bilan g'alaba qozondilar allohning dushmanlari esa mag'lubiyatga uchradilar salama ibn qays radhiyallohu anhu jang tamom bo'lganidan keyin qo'lga tushgan o'ljalarini taqsimlab berib ularning orasidagi juda qimmatbaho toshlarga ko'zlari tushdi salama o'z jangchilariga dedilar agar sizlar rozi bo'lsangizlar kelinglar bu qimmatbaho mollarni xalifa uchun yuboramiz u kishi ko'rib xursand bo'ladilar baribir hammamizga bular yetmaydi mujohidlar rozimiz deb aytishdi boyliklarni bir xaltaga solib salama ibn qays al ashjai banu ashjai qabilasidan bir odamga berib buyurdilar sen va xizmatkoring madinaga borib musulmonlar xalifasiga bizning g'alabamizni yetkazib u kishiga shularni hadiya qilasan умар ибн хаттоб радиллаhu анху bilan uchrashuv juda кызык болду Keling shu сөзүнү бану ашжаи кабиласындагы кишиге берсек өзлөрү гапырып бере калсынлар салама ибн кайс радиллаhu анху берген omonatni алып барыш үчүн ikki туя ва yo'lga oziq ovqat sotib oldik va yo'lga tez hozirlik ko'rdik madinaga borganimizda men umar ibn xattob anhu ni odamlardan surishtira boshladim Mu'minlar amirini topganimda u kishi Мысалы чопан o'z qo'ylarini sug'organidek, u kishi odamlarga ovqat tarqatayotgan ekanlar. Xizmatkorlari Yarfaga qarab, "Yarfa, ularga go'shtdan qo'y. Yarfa, ularga non ham ber. Yarfa, ularga sho'rvasidan ham sol." Men ular oldiga borganimda menga ham o'tir deyishdi. Men ham oldingi qatorda o'tirib oldim. Ular menga ovqat berishdi. Men ham yedim. Qachon hammamiz yeb bo'lganimizdan so'ng Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Yarfa xodimlariga idishlarni yig'ib ol dedilar. Undan so'ng Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu uylariga qarab ketdilar. Men ham u kishining ketlaridan bordim. Uylarga borganimda kirish uchun izin so'radim. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu izin berdilar. Ichkariga kirib, u kishi yung to'ldirilgan yostiqni biriga o'tirib, ikkinchisini menga berdilar. Мен хам унга отурдым. Кейин орқаларига ўгирилиб, Умму Гүлсүмгө авкат олиб кел деб буйрдылар. Мен ўзимга дедим: "Қизиқ, муъминлар амири қандай авкат жер экен? Кундузга авкатка нон ва зайтун ёғи, түзлөнгөн ва майдаланган донни олиб келишти. Менга қараб ол йеген дедилар. Ўзлари озгина егандай бўлдилар. Мен умрим бойы бундай гўзал ва озода авкат еган кишини кўрмаган эдим." Keyin arpali suvni olib kelishdi. Menga uzatishni buyurdilar. Kosadagi suvdan ozgina ichdim. Uyimdagi suv bundan shirin va yoqimli edi. Mendan so'ng o'zlari chanqoqlarini qondirib ichdilar. Allohga hamd bo'lsin, bizni yedirib va sug'organiga va biz undan qoniqdik dedilar. Keyin men Amirul Mu'mininga qarab dedim: "Men sizning oldingizga elchi bo'lib keldim." "Qayerdan?" deb so'radilar. Salama ibn Qays radhiyallahu anhuning oldidan dedim. Salama va uning elchisiga marhabo, xabar ber musulmonlar haqida. Sizga xush xabarki, ey mu'minlar amiri, Allohning yordami bilan dushmanlar ustidan g'alaba qildik. Keyin men ularga qanday g'alaba qilganimizni va jangchilar holidan so'zlab berdim. Allohga maqtov bo'lsin dedilar. Agar u nimani bersa ortig'i bilan beradi. Basraga kirib o'tdingmi? so'radilar mendan. ha ey mu'minlar amiri, ular qanday ahvolda ekan Allohning inoyati bilan ular yaxshilar ularda narx navo qanday so'radilar ularning narx navosi juda pastdir dedim go'sht masalasi qanday arablar uchun go'sht muhimdir usiz ularga qiyin bo'ladi ularda doim go'sht bor hammasi yaxshidir mening qo'limdagi o'ralgan qimmatbaho toshlarga qarab nima u qo'lingdagi Аллах бізге ярдам беріп, душманлар үстіден ғалаба қылдық ва бу өлжәләрне қолға кирттик. Салама ибн Кайс ал-Ашжаи бу қимматбаһо тошларны jangchilar orasida taqsimlay olmasligini bilgach, bu mollarni jangchilarga yetmay qolishidan xavotir olib, ularni roziligi bilan sizga yuborishni lozim ko'rdilar. Ular ham rozi bo'lishdi. Keyin qo'limdagi xaltani berdim. Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob xalta ichiga qarab, yuzlari qizarib, har xil rangga kirib, joylardan sakrab turib, qo'llarini tortib olib, xaltani yerga uloqtirdilar. Ichidagi toshlar har tarafga sochilib ketdi. Ayollar to'sib qo'yilgan pardaga yopishib, meni qotil deb o'ylashdi. Umar ibn Xattob xizmatkorlari Yarfaga qarab, "O'r mana buni yaxshilab adabini berib qo'y", dedilar. Men ularni xaltaga yig'i boshladim. Yarfa esa meni urar edi. Umar radhiyallanhu dedilar: "O'rningdan tur bebaxt va sen Yarfa urushdan to'xta." Эй муминлар амири, бизге ахвазга етип алышыбыз үчүн эки туямызды кайтарып берсеңиз, мен ва ходимим үчүн сиздин хизматкорларыңыз бізден туяларыбызды алып койушту. Кейин Умар ибн Хаттаб менге Qachon sen bu tuyalarni o'z ishing uchun ishlatib bo'lsang, ularni sendan da muhtojroq odamga bergin dedilar. Ha, men shundoq qilaman ey mu'minlar amiri, siz aytganingizdek, Alloh xohlasa. Yana menga qaratib айттылар. Allohga qasamki, agar jangchilar bu g'animatlarni olmasdan tarqab ketsalar sen va do'sting Salama ibn Qays uchun juda katta falokat bo'ladi men biron bir vaqt yo'lda sekinlashmasdan tez Salama ibn Qaysni oldiga yetib borib dedim menga Allohning barakasi bo'lmadi bu buyurgan ishingizda ey Salama menga Allohning barakasi bo'lmadi Bu g'animatlarni jangchilar orasida darhol taqsim qilib bering, bo'lmasa biz uchun qo'rqinchli balolar tegishi mumkin. Keyin men ularga boshidan bo'lgan voqeani gapirib berdim. Salama ibn Qays radhiyallohu anhu joylardan jilmasdan hamma g'animatni jangchilarga taqsimlab berdilar. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan kechki dasturlarni yodimizga tushirish uchun hafta nomamizga o'taylik. жума устаздар дарс кылдыңар илим аманат билип бизлерге жеткезилер өзлерин курбан кылып устаздар дарс кылдыңар аллах субханаху ва таала o'zini yagonaligini takror qilyapti olloh yagonadir Allohning koinotdagi qonuni yagonadir. Bu qonunga putur yetsa, koinot izidan chiqadi. Allohni yagonaligiga koinotning izidan chiqmasdan kelishligi yaqqol dalildir. Astaizu billah Law kana fihima alihatun illa Alloh lafasadata. Koinotu yerda agar Allohdan boshqa ma'budlar bo'lganda, koinotu yer vayron bo'lgan bo'lardi. va shu bilan birga bashariyat qonuni ham insoniyatga jo'natilingan qonun ham yagonadir bu qonunga putur yetsa ya'ni islom qonuniga putur yetsa bu hayot bashariyat hayoti ham koinot vayron bo'lganday vayron bo'ladi lekin buni vayron bo'lishligi hammaga tushunarli bo'lmaydi birodarlar shanba shanba düşmanın bular Bugün ceng kılmasa ertaga kılar Biz cihan... Cabir ibn Abdullah nima dediler Uhud kuni atalar şehit bo'lgan. Gamgin bulup o'tirgandilar. Gamgin bulup o'tirgan vaqtda Rasululloh sallam keldilar. Ha Cabir dediler, nima gap dediler? E otam şehit bo'lib ketdi. O'zidan keyin qancha qancha yetimlarni qoldirib ketdi. Shunga gamgin bulup o'tiribman deganda Rasululloh sallam aytdilarki, "Ya Cabir, xabar beraymi otang bilan alloh taolo nima muomala qildi alloh taolo seni otangdan avval biror kishi bilan ro'barama ro'bara turib gaplashmaganda sen otang bilan gaplashdi ey bandam nima xohlaysan dedi otam aytdiki ey alloh meni hayotga yana bir qaytargin dedi seni yo'lingda urushib yana bir shahid bo'lsam deb otang so'radi alloh taolo aytdiki yo'q bu meni qonunimga xilof bu boshqatdan hayotga qaytilmaydi bo'lmasam men erishgan mana shu hurmatı bu isbatlarını arkamda koyanlarga haber bersen degende Allah subhanahu ve taala keyin men haber kılaman senin tarafından. Ve la tahsabannaellezine kutilu fi sabilillahi amwata. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli барза hayotidagi badandagi ruh kamolot darajasiga yetadi badan esa tugab boradi barza hayotida ruh azoblansa yoki rohatlansa mana bu rohatlanish va azob badanga ham yetadi 4 oxirat hayotidagi yangi tirilgan badandagi ruh eng oxirgi kamolot darajasiga yetadi shu bilan birgalikda badan ham eng oxirgi kamolot darajasida bo'ladi Ularni dinga va oxirat hayotiga chaqiradiganlar ming bir kecha hikoyasi bizga rivoyat qilib bergani kabi dengizchi Sinbad anqoning urug'i atrofida aylanib qolganidek ularning atroflarida aylanib qoladilar. Sinbad o'sha anqoning urug'ini marmardan qurilgan bino bo'lsa kerak deb o'ylab, uning atrofida unga kirish uchun eshik axtarib bir necha bor aylanadi va topmaydi. кейин анчадан мен ушу иштен бошоп кеттим анчадан кийин бир бир жылдан кийин эки жылдан кийин барсам хакыйкатты таап койгонку лекин юра алмайды ошол хакыйкатты билет ошо хакыйкат мени көрсө ар доим каалата болуп кетерди Дини жүрөрүм да сокол бойдон башка ошо барганда айтдики энди бу хак дин болсо кирмегенлигини сабабын ичиш керек энди энди бир неме деп менге жооп кайтарыш керек ушу бир ярым жылмы эки кийин барганымда айтыптики менге мен деп исломду кабыл кылардым деп лекин Dushanba. g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon Avvalan avvalambor aytib o'tganimizdek bu usmoniy davlatiga alloh subhanahu va taolo islomiy xilofatdek bir sharafni nasib qildiki bu islomiy xilofat Misrda faqatgina ramzi bo'lib qolgan, qo'lidan hech narsa kelmaydigan bir xalifa shaklida edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu xilofatni bir kuchli, boviqor, haybatli qilib bu Usmoniy davlatini, Usmoniylarni qo'lida yana tikladi. Alloh subhanahu va taolo bergan ikkinchi fazilat shu ediki, Bizantiya империясыны, Рум империясыны tugatishlikdek baxtga сазавар bo'lindi. Ва бу bilan Konstantinopol qo'lga kiritilib, уни nomi Ислам бол деп номланды. сейшанба Unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur turkiston mustamlakachilikning eng yorqin namunasidir zolim kapitalistlar rossiyada boshqa xalqlarga jallodlik rolini o'ynagan eski qonli va iflos o'tmishni bitirishimiz lozim biz bu o'tmishni tilka tilka qilib tashlaymiz chor monarxiyasi deb oxirgi nikolay rus podshohligini nazarda tutyapti chor monarxiyasi millatlarning erkin va teng huquqli bo'lishiga yo'l qo'ymaydi va bundan tashqari yevropada va shuningdek osiyoda vahshilik, yirtqichlik va reaksiyaning asosiy tayanchidir ya'ni oq rus imperiyasi mana shunaqa vahshilik, yirtqichlik va reaksiyaning osiyodagi tayanchi deb turib kim yozibdi bularni deng Buni ana u бехудоларнинг otasi Lenin yozgan ekan. Chorshanba. Osmon yer barcha olam Allohniki. Nega bunchalik shoshayapsiz? deb so'radim. Orqanga bir qara, dedi hamrohim. O'girilib qaradim. Yo Alloh, Ne ko'z bilan ko'rayki, butun jamoat orqamizdan chopib kelar va menga yetib olishga harakat qilar edi. Ular yonimga kelishdi. Ba'zilari bo'ynimga osilib meni quchar, yana ba'zilari mendan haqlariga duo qilishimni so'rashardi. Men bo'lsam, Allohim, men kabi ojiz qulingni ularning nazarida oliy bir inson bo'lib ko'rinishiga izin berma, deb yolvorardim. Shunchalik hijolat chekar edimki, o'zimni bu toza musulmonlarning molini o'g'irlagandek yoxud ularga xiyonat qilgandek sezardim. O'shanda angladimki, xalq sevib intilgan bir siyosatchining qo'liga muazzam kuch o'tar ekan. Agar u siyosatchi xalq unga baxsh etgan quvvatdan yomon maqsadda foydalansa, mamlakat xarob bo'ladi. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli ikkinchi barzax hayoti ya'ni vaqtinchalik diyor hisoblangan dunyo hayoti bilan qiyomat kunidan so'ng boshlanadigan intihosi yo'q asli va abadiy hisoblangan oxirat hayoti o'rtasidagi vaqtinchalik diyor bu diyorda dunyo hayotida qilingan amallarga qarab ruhlar va jasadlar yo rohatu farog'atda yo azobi musibatlar olamida bo'ladi so'nggi vaqtlarga kelib islom olamida moddiylikning dengizi to'lib toshganida din arboblari moddiylikning ummoni o'rtasida joylashgan boshpana bo'ladigan kichkina bir orolchaga aylanib qoldilar. U orolda zulmatlar dengizi ichidagi nurli chiroqlarga o'xshaydigan odamlar bor edilarki, odamlarga diniy va axloqiy tarbiya berishar, ularning nafslarini poklab, qalblarini sayqallar edilar. u birodarni arab birodarlar abkitishga ko'z yetmayotdi ammo soxta oyog'i uzilgan bilan өзү тирик өзү тирик сактап бирадерде чырайлык нурлук бала экенбиз мына машинага карайман деп биз мунун захмелин унутуп калдым аппаратка бирадерге карайман деп арлыкта анти илажсыз birodarlar ana командан буйрук кылды, qildi калсын деди, dedi bitta avtomat dedi bitta avtomat tashlab qo'ydi bitta granat berdi bitta granat berdi qoldi ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم Mayli alamlarga ko'mib qo'y bugun. Mayli quvonchimga tugib qo'y tugun. Borligingga iqror bo'lganim uchun rahmatingdan umiddaman xoliqim o'zing bu tang holatimdan ogohim o'zing barcha qilmishimga guvohim dengizlarga to'lganda ham gunohim rahmatingdan umiddaman xoliqim dilim xasta birov nazar solmadi hatto jigarlarim xabar olmadi sendan o'zga suyanchig'im qolmadi rahmatingdan umiddaman xoliqim gunohlarim azob bo'lib urar do'q qilmishlarim dilginamga solar cho'q gunohlardan xoli biror kunim yo'q rahmatingdan umiddaman xoliqim hikmat senda buyuk hakim o'zingsan hukm senda yakka hokim o'zingsan aybu qursdan tamom pokim o'zingsan rahmatingdan umiddaman xoliqim musibat ham balo ofat o'zingdan kelar jazo ham mukofot o'zingdan baxt sendadir kelsa rohat o'zingdan rahmatingdan umiddaman xoliqim jamolingni ko'rish endi so'rorim borku axir huzuringga borarim roziliging bo'ldi so'nggi qarorim Rahmatingdan umiddaman xoliqim. Ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy Allohga ibodat qila olmaganlar وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Men jin va insni faqat özümge ibodat qilishlari uchungina yaratdim. yarattım. Zariyat surasi 56 oyat. Alloh taolo bu oyatni nozil qilish bilan Bani Odamni tamoman mashaqqatga ko'mib tashlamadi, balki o'zining rububiyati va ulug'iyatini anglatish va bu dunyo ekinzorida faqatgina oxirat hosilini olish uchungina harakat qildirishga yuborgan bandalarini o'zligini anglashga chaqirdi. Alloh taologa ibodat qilish uchungina yaraldik. бир jihatdan машаккат болуп түйүлгөн bu ибодат аслыда канча мехнат талап кылады умур бою саждадан bosh көтөрмөй аллахка сано айтышнымы ёки vaqtning бир дакыйкасын ham зоя кылмай роза тутушнуму жок agar inson o'zini munkar ishlardan saqlab alloh taoloning hadlarini tajovuz qilmagan holatda hayot kechirar ekan uning uyqusiyu uyg'oqligi yurish turishi har bir bosgan qadami ibodatdir бир сөз bilan айтканда аллах таала rozi bo'ladigan амалларны бажарыш ва norozi bo'ladigan амаллардан аллах үчүн сакланыш ибодат demakdir. аллах taoloning buyruqlariga амал qilish esa өз o'rnida rohat меҳварини namoyon etadi. ибодаттан rohat topgan инсон go'yoki og'ir darddan xalos bo'lgandek халоватда yashaydi аллах таалага кулдук кылыштан махрум болгонларчы на уйкусуда на уйгоклигида на жүрүш турушуда на hayotining бир daqiqasida халоват бор умри dunyo yig'ish, фарзанд o'stirish, уй жой qurish g'am ташвиши bilan o'tib ketadi. ажабо 2 ракаат намаз окуш 2 soat yer чопуштан og'irmidi yoxud бир коп картошканы оркалап bozorga чыгыштан кыйынмиди aslida rizq бергүүчү ham кийин тургүүчү ham issiq sovuqdan асрагүүчү ham аллах азза ва jallaning өзүдүр musulmonlarning bugungi holatiga sirtdan bir nazar tashlasak faqatgina zillat xorlik aks etadi sababi ular rizq topish g'am tashvishini o'z gardanlariga yuklab olishgan аллахка ibodat кылышны эсе бир tomonga сүрүп коюшкан баазы бир мусулманлар эсе ibodat дегенде бир күндө 5 вакыт намаз окуп tushunib түшүнүп калганлар шуны хам qo’yganlarda койгонларда edi. эди надоматлар ki, islomni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tushirilganidek tushungan musulmonlar juda oz аксар диндоштарыбыз захматке тамоман чоңугуп кетишкен сабабы фикиру pul пул bola chaqa boqish, o'zidan кийинки авлодго жакшы шароит колдуруш болуп qolgan. улар ishlaydilar. ха ishlaydilar. Ular özlerini işleş üçün yaratılgan jonzotdek his qiladilar. Eh bechoralar, ishlab ishlab endi dunyo tashvishlaridan xoli bo'lganlarida kutilmagan o'lim quchog'iga sho'ng'iydilar. Foniy dunyo hovlisiga barcha kerakli narsalarni hozirlaydilar-da, abadiyat hovlisiga qaroqchiga yo'l yo'liqqan savdogardek bor budidan mahrum bo'lgan holda kirib ketadilar. Axir bundan da kattaroq baxtsizlik bo'ladimi? кези келгенде бир мухим нуктага эътибор каратып кетишимиз лозимки o'sha kufr ҳукумати ostida қулдек mehnat qilayotgan musulmonlar o'zlarining ham kofirlarning ham gunohlari ziyoda bo'lishiga sababchi bo'ladilar ular Allohni qo'yib тоғутларга ibodat qilganlari uchun gunohkor bo'lsalar kofirlar esa ularning ustidan hukmronlik qilib xudolik da'vosida bo'lganlari uchun gunohkor bo'ladilar Адам өзünün nima үчүн yaratılganligini bilmese şu ekende, kimdir başkalarını özüge ibadat kıldırıp, kim esa birovlarga ibadat kılıp ötüp keter eken. Allahga ibadat kılmagan inson bari bir kimgadir, nimagadir ibadat kıladı. Çünkü Allahga ibadat kılışlik üçün berilgen vaktini başkaga hizmet kılış bilen, yoki iblisning ko'rsatgan yo'liga yurish bilan zoye qiladi. Bu toifa insonlar bu dunyoda mehnat bilan o'tib, oxiratda azobga giriftor bo'ladilar. эй бакыткара инсонлар сизлерге hayot berib noz ne'matlarga ko'mib qo'ygan robbingizga ibodat qilishdan nega bo'yin tovlaysizlar butun borliqqa hayot ato etib sayyoralarni aylantirgan, bulutlarni havoda suzdirib qo'ygan mahluqotlariga jon berib, o'zining qanchalar buyuk zot ekanligini namoyon etgan Robbingizga ibodat qilishdan nima to'sdi? ха демей har bir insonning har bir o'tgan soniyasidan hisob oluvchi qiyomat soati bong uradi. Dahshatli manzara, shovqin suronlar, azob farishtalarining vahshati va yuzlari bilan yerga sudralib, qichqirayotgan odamlar holati ko'z o'ngingizda namoyon bo'ladi. Ota-ona o'z bolasiga Bola o'z ota-onasiga boqmaydigan, inson zoti faqat o'zim deb qoladigan kun keladi. oyoq qo'lidan ajragan ichaklari yerda suzralgan yuzlari qorayib tanalari ilma teshik holda mahshargohga keladigan odamlar holatini his qiling agar his qila olmasangiz va o'zingizni ibodatga ko'ndira olmasangiz yuqorida sifatlangan toifa safida turishingizni kutib yashang qiyomat soati esa Alloh azza va jalla aytganidek juda yaqindir Suygani dunyoyu hayoti uyqu, Dunyoda o'zligin bil olmaganlar totmaydi toatdik yoqimli tuyg'u, Allohga ibodat qila olmaganlar jismida ko'rinmas chiroyli axloq, turmushi hayvondek kezgani o'tloq, ibodat zavqidan begona mutloq Allohga ibodat qila olmaganlar halovat topmaydi to'ymasa qorin, fanoga sarflaydi umrini borin, yondirgay manguga borar diyorin, Allohga ibodat qila olmaganlar Alloh deb zahmatda kuya olmaydilar, eng oliy rohatni tuya olmaydilar, ibodat qilganni suya olmaydilar, Allohga ibodat qila olmaganlar fikrida islomga qarshi kurashlar, dindorga har nomni qo'yib atashlar, avlodin jaholat domiga tashlar, Allohga ibodat qila olmaganlar yon atrof kezganda tekshirib qarang, namozxon oldidan o'tarlar arang, payg'ambar kimligin bilolmay garang, Allohga ibodat qila olmaganlar Kechganlar izzatu haybatlaridan, qaytmaslar ig'voyu g'iybatlaridan, so'z ochmas ashoblar siyratlaridan, Allohga ibodat qila olmaganlar, islomga yuzlangan g'arazkinlari, ularga zolimmas axir dinlari, bilmaslar kim bo'lgan tobeinlari, Allohga ibodat qila olmaganlar, shodonlar o'z qalbin fanoga unday johildir islomdan аразлагандай o'rganmas solihlar hayoti qanday Allohga ibodat qila olmaganlar isyonda eng oldin ko'rsatar viqor bir umr shaytondan o'rganib shiyor shaytonga ibodat qilarlar bekor Allohga ibodat qila olmaganlar mayliga mo'minlar qo'lin tutmasin yo'l tushsa masjidga kirib o'tmasin qabriston yutganda rahm kutmasin Allohga ibodat qila olmaganlar o'tsinlar dunyodan qalblari dog'liq topsinlar har dardga va sog'liq bari bir bormog'i o'limga bog'liq allohga ibodat qilolmaganlar mol to'plash dardida dillari pora izlarlar qorindek yashashga chora mahshargoh borganda yuzlari qora allohga ibodat qilolmaganlar birodar ko'ngildan ketsa ham sabr toatsiz kimsadan izlamang qadr dunyodan o'tganda jahannamdadir allohga ibodat qilolmaganlar ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy dasturimiz davom etadi endi yahudiylar bitiklari haqidagi davom etib kelayotgan darsimizni davomini tinglaymiz isroil ey isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron сен кылдың вайрон бисмиллахи рахмани рахим ассаламу алейкум hurmatli ahli islom birodarlar barchangizni kirib kelgan ramazoni sharif oyi bilan tabriklayman va bu oydan gunohlarimizdan poklanib taqvoyimizni yanada ziyoda qilib hammamizdan Alloh rozi bo'lgan bandalaridan bo'lib chiqishimizni tilayman. Ushbu jumalik suhbatlarimizda sayyohnizm bitiklarini tanishtirib borishni davom ettiramiz biiznilloh. Oxirgi suhbatimizda to'xtagan joyimiz Yahudiylar va Rum bosqinchi mushriklari Allohning rasuli Iso alayhissalomni din da'vati uchun emas u go'yoki mavjud hokimiyatga qarshi qo'zg'olon uyushtirmoqchi bo'lgan deb hojga mixlab yuborganlarini da'vo qilishlari edi. Allohning dushmanlari har zamon va makonda o'zlarining haq dinga g'animliklarini oshkora ko'rsatishga yuraklari betlamay, mudom mana shu mug'ombirlikni qo'llab keladilar misol uchun bizning jafokash Mavaraun nahrda ham kufr hukumatı abduvali Qorakani va boshqa ulamolarimizni Allohning diniga da'vatlari uchun emas u go'yoki xalqni hukumatni ontarishga chaqirib yurganlari uchun deb turib taziqlarga soldilar. Ko'rib turganimizdek, bu Iso alayhisalomning ziddiga qo'llangan yahudona makrlardan bo'lgan ekan. Qadimdagi kofir u hozirgi kofir o'sha o'sha kofirdir. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ulardan ilgarigilar ham ularning gaplariga o'xshash gaplarni айтышкан эдилер диллери бир бириге окшойду бакара сурасы 118 жүз он оятдан энди биз hozirgi musulmonlar ham oldingi asl musulmonlardek bo'la olsak bo'lgani sayyuhnistlar bitiklardagi biz ko'rib чиқаётган matnida aytilgan iso masih yolg'onchi va firibgar deyilganiga kelsak bani isroil qavm sifatida u zotning payg'ambarliklarini qabul qilmadi balki uni yolg'onchiga chiqardi endi bunday masala chiqadi xo'p yahud qavmi oxirgi payg'ambar muhammad alayhisalomni arab bo'lganlari uchun hasad qilib qabul etmadi biroq u zotdan oldingi bu payg'ambar iso ibn maryam o'z qavmlaridan edilar-ku. Nega u kishini yahudiylar o'zlarining payg'ambarlari deb qabul qilmadilar? Gap shundaki, Iso ruhulloh Bani Isroilga payg'ambar bo'lib kelgan zamonlarida bu qavmda haq din nihoyatda zaiflashib bo'lgan edi. Şu vaqtda Allah hakim va imtihon qiluvchi zot bani isroilni unga o'zlaridan bo'lgan bokira qiz maryamni ersiz farzandli bo'lishi va demakki uning o'g'li isoni otasiz dunyoga keltirishni oyat alomat qilib berib imtihon qildi biz maryamning o'g'li isoni otasiz dunyoga keltirish bilan va uning onasi maryamni ersiz farzandli qilish bilan bizning qudratimizga dalolat qiladigan oyat alomat qildik Mu'minun surasi 50 oyatdan u iso faqatgina biz payg'ambarlik inom etgan bir bandadir biz uni otasiz dunyoga keltirish bilan bani isroil uchun bizning qudratimizni namoyish qiladigan bir misol ibrat qildik zuhruf surasi 59 oyat endi yahudiylarning allohga uning qudrat ilohisiga iymonlari qolgan bo'lsa edi bu mo'jizani qabul qilgan bo'lar edilar bokira maryamning Исоны otasiz tug'ishi Alloh uchun nima degani? Holbuki u Alloh odam atoni otasizgina emas, onasiz ham yaratgan zot-ku degan bo'lur edilar. Momo Havoning ham ota-onasi bo'lmagan. Alloh uni odam atoning qovurg'asidan yaratdi-ku, subhanalloh. Ular esa nima dedilar? so'ng maryam bolasini ko'targan holda qavmiga kelganda ular ey maryam sen hech kim qilmagan ishni qilding-ku ey Horunning singlisi sening otang yomon odam emas edi-ku onang ham fohisha emas edi-ku dedilar shunda maryam so'zga og'iz ochmasdan bolasiga ishora qildi ya'ni uning o'zidan so'ranglar dedi ular aytdilar beshikdagi go'dak bilan qanday so'zlashurmiz shu payt chaqaloq ya'ni iso tilga kirib dedi men allohning bandasidirman u zot menga kitob injil ato etdi va meni payg'ambar qildi maryam surasi 27-28-29 va 30-oyatlar. Mana Iso alayhisalom beshikdagi chaqaloqliklaridayoq o'zlarining payg'ambarliklarini aytib tursalar ham qavm bunga ishonmadi. Chunki ularda iymon qolmagan edi. Bu qolmagach esa insonlar faqat o'zlari ko'radigan, biladigan, tatiydigan narsalarga moddaga, jismga ishonadigan bo'lib qoladilar u xolos. Biroq bu voqeada yahudiylar chaqaloqning tilga kirganini, o'zining payg'ambarligini aytganini, hatto o'z ko'zlari bilan ko'rib, quloqlari bilan eshitib turib ham bu buyuk mo'jizani qabul qilmadilar. Iso alayhisalom Allohning birgina bo'l degan so'zi bilan vujudga kelganlariga ishonishga iymonlari bo'lmagach, uning albatta bir odamzotdan otasi boru Maryam uni yashirdi. Bu bolani billah u zinodan topgan deyishib Maryam Siddiqaga kofir yahudiylar azim bo'xtonni tap tortmay otdilar va shu qilmishlari uchun ham ular Allohning la'natiga loyiq bo'ldilar. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما yana kofirliklari va Maryam xususida ulug' bo'xton qilganliklari sababli biz ularni la'natladik. Niso surasi 156-oyat. Iso alayhisalom mo'jizaviy tug'ilishlaridan so'ng unib o'sdilar. Yaxshi ta'lim tarbiya olib, zamonalarining eng o'qimishli kishilaridan bo'lib ulg'aydilar. Nihoyat 30 yoshlarida taqdir etilgan o'z qavmlariga payg'ambar bo'lishlari yetib kelgach, agar chaqaloqliklarida o'zlarining mo'jizaviy dunyoga kelganlariga oyat dalil keltirgan bo'lsalar, Endi yana Allohning izni bilan nabiyliklarini, rasulliklarini tasdiqlovchi qator oyat dalillarni da keltirdilar. Alloh uni Bani Isroil qavmiga payg'ambar qiladi. Iso Bani Isroilga deydi: "Men sizlarga Parvardigoringizdan o'zimning haq payg'ambar ekanligimni tasdiqlovchi oyat dalil keltirdim. Men sizlarga loydan qush timsolini yasayman, so'ng unga puflasam, u Allohning izni irodasi bilan haqiqiy qush bo'ladi. Va yana ko'r pes kasallarini tuzata olaman va Allohning izni bilan o'liklarni tiriltiraman hamda sizlarga yeydigan va uylaringizda saqlaydigan narsalaringizni aytib bera olaman. Agar mu'min bo'lsangizlar, albatta bu ishlarda sizlar uchun aniq oyat dalillar bordir. Oli Imron surasi 49-oyat. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu oyati karimada Iso alayhisalom Allohning izni irodasi bilan qator mo'jizalarni кыла олишларыны айтканлардан so'ng so'zlarini nima bilan yakunladilar? Mana bu ma'no bilan Ey qavmim Bani Isroil, shuncha mo'jizalarim siz uchun o'shanda aniq oyat dalil bo'la oladi agar mo'min bo'lsangiz. Ya'ni iymoningiz bo'lsagina bularni qabul qilgaysiz. Yana o'sha o'sha ahvol. Iso ruhulloh tug'ilganlarida bu qavmda iymon yo'qligi bilingan edi. Endi payg'ambar bo'lganlaridan so'ng ham ularda iymon bor yo'qligi masalasi yuzaga chiqdi. Odamlar mo'jizani ko'rganlarida iymonli bo'lishsa, uni qabul qilishar ekan, ishonishar ekan. Iymonsiz bo'lsalarchi, unda bunday deyshar ekan. Ba'z qachonki Iso ularga o'zining haq payg'ambar ekanligiga aniq ravshan hujjat mo'jizalar keltirgach ular bu ochiq sehr dedilar saf surasi 6 oyatdan kofir yahudiylar Allohning mo'jizasini g'irromlarcha bu sehr debgina qolmadilar balki shu mo'jizalarni keltirgan payg'ambarni nomardlarcha halok qilish payiga tushdilar. O'sha voqelikni Alloh Rahim zot Iso alayhisalomga bunday eslatadi. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ Yana Bani Isroilga bu mo'jizalarni keltirgan paytingda ular seni halok qilishdan to'sganimni eslagin. Maoida surasi 110-oyatdan. Shunday qilib Bibi Maryam Siddiqa va uning o'g'li Iso ruhulloh salom o'z zamonlaridagi Bani Isroilning iymoni bor yo'qligini ko'rsatib beruvchi Allohning oyat alomatlari bo'ldilar. Bu qavmdan juda oz sonli xalq Iso alayhisalomga va u zot keltirgan Allohning kitobi Injilga iymon keltirdi. Ammo Bani Isroil qavm sifatida Allohning bu ulul azm rasulini garchi u arablardan emas, o'zlaridan chiqqan bo'lsa-da, bizning payg'ambarimiz deb na o'shanda va na hozirgacha ham qabul qilmagandir. sababi qavmning aksarining o'zida iymonning qolmagani edi bu qavmdagi iymonning va dindorlikning ahvolini qarangki o'sha paytdagi o'zlarida bo'lgan bir emas ikki payg'ambarni ota bola Zakariyo va Yahyo alayhimussalomlarni har birini o'zining vaqtida qatl ettilar. bo'lib ham vahshiy suratda ijro etilgandi kofir yahudiylar keksa zakariyo payg'ambarning oqsoch boshiga arra tortdilar yahyo nabiyullohning oltindan qimmat boshini kesib oldilar yana ikkalovlarini ham qavm o'zlarining payg'ambarlari deb qabul qilgan edi va yahudilar hozirda ham ularni Bani Isroilning payg'ambarlaridan deb hisoblaydilar. Endi shular bilanki bu sarkash qavm shunday vahshiyona muomala qilgan bo'lsa, o'zlarining iymonsizliklari tufayli ular uchun tug'ilishidan tushunarsiz bo'lib turgan Iso alayhisalomga bu kofir yahudiylar qanchalar dushmanlikda bo'lganlarini tasavvur etsak bo'lar. Buni qarangki, Iso ruhullohning keyin dunyodan ketishlari ham kofirlar uchun noaniq bo'lib qoldi. Endi u zotning yer yuziga ikkinchi bor kelishlari olam kofirlarini ne ko'ylarga solarkin. Alloh Robbil olamin Maryam Siddiqani va uning o'g'li Iso alayhisalomni o'zining shu qadar ulug'vor oyat mo'jizalardan qildiki ular faqat bani isroilga emas barcha olamlar uchun oyat ibrat bo'lib qoldilar yana o'z nomusini saqlagan ayolni ya'ni maryamni eslang bas biz o'z tarafimizdan bo'lgan ruhni unga pufladik va u isoga homilador bo'ldi va uni hamda o'g'lini barcha olamlar uchun oyat ibrat qildik. Anbiya surasi 91-oyat. Demak, biz oxir zamon Qur'on musulmonlari uchun ham Maryam Siddiqa va Iso alayhisalomdek Allohning bu oyat ibratini Alloh buyurgandek qabul qilishimiz islom dinimizdan bo'lib iymonimiz belgilaridandir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam to qiyomatga qadar yashab o'tadigan ayollardan kamolot cho'qqisiga chiqqan to'rttalarini Maryam, Fatima, Xadija va Osiyoni sanaganlarida birinchi Maryamni tilga olardilar. O'z qizlariga ham ey Fatima, siz jannat ayollarining avvalisiz mageram Исонун onasi Maryamdan keyin deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Imron qizi Maryam Siddiqa, Xadija va Osiyo bilan birgalikda Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jannatdagi juftlaridan bo'ladilar. Bu eng ulug' ayolning o'z Rabboniy nazdidagi darajasining vasfini Аллах ва таала өз аяти каримасында айтып койгандыр. Марьямдын анасы оғыл көрүшүнө умид кылып, уну хамилелик чагыдаяк Аллахка назар кылады. Караса, кыз көрүптү. Шунда فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم كوزي yorigach إسا bunday dedi پروردگار من قز tug'dim Halbuki Allah uning nima tuqqanini biluvchiroqdir va har qanday o'g'il bu qiz kabi, ya'ni bu qizning o'rnini bosuvchi emasdir. Va men unga Maryam deb ism qo'ydim. Oli Imron surasi 36-oyatdan. Shu joyda bugungi suhbatimizni to'xtatamiz da barchalarimizning ushbu farz Ramazon ro'zalarimizni qabul aylab, dunyo va oxiratda behisob yaxshiliklar ato etishini Alloh mehribon zotdan so'rab qolamiz. Bu rahmat 10 kunligida uslarimizdan yanada ziyoda ilohiy rahmat marhamatlari yog'ilishiga jiddi jahd qilib qolaylik azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. рамазон баракали ой juda ko'p fazilatga boy ziyo studiyasi yurtboshimizni juda ulug' tashabbuslarga e'tibor qilsak mana konstitutsiya kunida tinchlik haqida ziyo studiyasi qayerga borsalar tinchlik haqida asosan tashabbus qiladilar mana shu yurtimizni taraqqiyoti haqida judayam kuyunib juda go'zal so'zlarni aytdilar ziyo studiyasi namoyish etadi hizbullo qo'limizga ziyo deb atalmish ko'rsatuv kelib tushdi ha shunaqa eshittirish bor e men buni nomidan yaxshi bir ko'rsatuv bo'lsa kerak deb o'ylabman ziyo deb boshlanishi bilan ikkita nomahram bir-biriga yaqin turib o'zlaricha islomdan gapirishadi ha Ular anti-islom universitetining talabalarida. da. Astagfirullah. Bir qizning boshida o'zbekona do'ppi, qolgan qismi katta ko'cha. Yonidagi kostyum shim va galstukli ham qizlarga o'xshashligini yaxshi ko'radi shekilli. Yuzda qoshidan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Abdurash bular yonma-yon turishni qanday tushunsa bo'ladi? Menimcha, islomni ko'rmoqchi bo'lganlar bizni tomosha qilsin degani bo'lsa kerak bilasizmi hizbulloh mana shu islom universiteti talabalari o'qishni bitirishsa qanday ishlarga joylashishini albatta madrasa yoki masjidlarga bo'lsa kerak e koshki edi shunday bo'lsa ular ichki ishlar boshqarmasi milliy xavfsizlik xizmati kabi kofirlarning terrorizmga qarshi bo'limida ushlab kelinilgan мусулмонлар bilan savol javob qilishlik uchun o'sha ishga kiradilar. Ha, Alloh saqlasin. Islom Karimov universitetidan nima uchun o'sha o'qishga hijobda bo'lganlar kiritilmaydi? Buning nimasi yomon? Eh, ukaginam, tushunmaysizmi? Agar boshida ro'moli bo'lsa, universitet portlab ketishi mumkin. Chunki o'sha qizlarga ro'mol terroristlar kiyimi deb uqtirilgan. ха эме үчүн yigitlarda сокол жок агар сокол болса террористкаларга бомба таярлап беради деп ushlab ketib onasidan tug'ilganiga pushaymon qilib yuboradi shayton qiyofasidagi kishilarni qutqusi bu hammasi gunoh ishlardir bundan tavba qilish kerak bu judayam gunoh ishlar unday bo'lsa o'sha ziyonni kimga keragi bor islom dinidan uzoqlashmoqchi bo'lgan kishilar uchun kerak Unda nima uchun o'sha ziyoni bor, ziyoni ko'ryapsiz? bir paytlar biz ham ko'rib turardik. Lekin Alloh taolo hidoyat berib, nafaqat oynoy jahondan, balki o'sha kufur mamlakatlaridan uzoqlashtirdi. Johiliyatni bir esladimda. Tinglovchilarimizga ham o'sha ziyodan ozgina eshittirmaymizmi? Qanday bo'larkin? O'zbekiston Islomiy harakatining Jundullah studiyasi namoyish etadi. iya hizbulloh yanishmadingizmi ha bo'ldi uzr o'zbekiston milliy agentligining ziyo studiyasi namoyish etadi bu qalblarni qoraytiruvchi hamda munofiqlikni kuchaytiruvchi musulmon sifatlar ko'rsatuvi assalomu alaykum mana shunday faizsiz kunlarda qalblarni qoraytiruvchi ziyo yana xonadoningiz mehmoni mana yurtimizga yana yoz fasli keldi qishning sovuqlariyu bahorning iliq kunlari ham ortda qoldi yurtimiz musulmonlari ham tobora jahannam issiqligiga qarab ketmoqdalar ayol qizlar muqaddas hijoblarni tark etib issiqga mos liboslar kiymoqdalar albatta bunda yurtimiz va kufr boshi prezidentining сайи harakatlari hamda bir qator munofiq imomlarimizning hissalari nihoyatda katta bo'lmoqda ayniqsa antiislom universiteti talabalarida hayotga va mansabga bo'lgan qiziqishlari ularni dunyoga bo'lgan muhabbatlari nihoyatda cheksizdir hozirgi kunlarimiz bilan mustaqillikning ilk kunlari orasidagi farq yer bilan osmonchalik biz anchayin rivojlanib o'zligimizni haqiqiy basharamizni tanidik Avvalon bor erkin bo'ldik erkaklarimiz besoqol bo'lib ayol ko'rinishiga kelib qolgan bo'lsa ayollarimiz milliy va ovropacha kiyimlar bilan erkaklardan farqlari qolmadi bunda yuqorida aytib o'tganimizdek prezident va soqolsiz imomlarimizning beg'araz da'vatlari nihoyatda katta bo'ldi ayniqsa oynayi jahonda toshkent shahar bosh imomi bir biridan rang barang chiqishlari bilan qalblarga yana ham qorong'ulik ziyosini olib kirdi eng katta savob ham shudur hozirgi kunda yurtimizda masjidlar soni nihoyatda ko'paygan ayniqsa musulmon qariyalarimiz o'zlarining namoz ibodatlarini osoyishtalik bilan bajarmoqdalar Bunga o'sha qariya otaxonlarimiz ko'pdan ko'p shukronalar aytishlari kerak. To'xtang Hizbullo, qanaqa erkinlik haqida gapiryapsiz? Axir dinga erkinlik bo'lganida biz vatanlarimizdan hijrat qilib chiqarmadik. Yo'q, tushunmadingiz aka. Men qari otaxonlarni nazarda tutyapman. Ularga masjidda namoz o'qishlari uchun barcha sharoitlar bor. Hatto masjidda bozordagi kartoshka piyoz kabi narsalarni narxi to'g'risida ham gaplashishlikka erkinlik bor ha men o'ylabman yoshlarga ham erkinlik bormi deb ba'zi otaxonlarimiz hatto qo'liga ushlamagan bo'lsa ham dollarni kursini bir birlaridan so'rab qo'yadi axir masjid Allohning nomi zikr qilinadigan joy-ku. Dinimiz faqat poklik dini tinchlik dini yaxshilik dini ekanligini yaxshi tushunib kallaga sallani yarashganini qarang dinini saqlab kelmoqda juda ham arang haqni gapirsangiz doim qulog'i garang O'tirishdan ko'rinur asabi tarang va axloq ma'rifatni ado qilsak bugungi ko'rsatuvimizning e, ma'nosi ham mohiyati ham shundan iborat deb bilamiz ziyo studiyasi namoyish etadi o'zbekiston buyuk allomalar yurti u olimlarni allalab uxlatdi diyorimiz allomalariga atab g'ayri oddiy qonunlar ishlab chiqildi jahannamga olib boruvchi qonunga bo'ysungani bo'ysundi bo'ysunmagani bu jahannam makon o'lka ulug' allomalarga makon bo'lgan nafaqat makon balki zindon ham bo'lgan bu diyorda voyaga yetgan uning irfoniy sarchashmalaridan qongan o'zida hayotining asosiy qismini ilmu ma'rifatga bag'ishlab biz avlodlarga ulkan meros qoldirgan ajdodlarimizdan biri abu bakr saraxsiydir agar mana shu abu bakr saraxsiy imom buxoriy va imom termiziylar hozir hayot bo'lganlarida Kufri qonunning 159 chi va 244 chi moddalari bilan umrbod zindonlarda saqlanar edilar. Bu jamiyatdagi insonlarni farovonligi uchun, saodati uchun ko'rsatilgan e, eng asosiy qonunlarimizdan biridir. Bu bizni shu konstitutsiyamizni oliy janobligi, insonparvarligi, vatanda yashayotgan barcha millatlar teng huquq ekanligini ko'rsatadigan bandlar dan tashkil topgan nima bo'lganda ham alloh taolo ularni bu mustaqillikdan o'zi asragan ba'zi manbalarga ko'ra qozilik faoliyati bilan ham shug'ullangan va xalq ichida o'zining laganbardorligi yolg'on so'zligi hamda xalqqa o'tkir dori berib uxlatuvchanligi dinni dunyoni tushunishiga juda katta zararlari bo'lishi mumkin shuning uchun bugungi ko'rsatuvimiz juda ahamiyatli ayniqsa yoshlar bilan tanilgan үчүн ko'rsatuv qilishlikka e, niyat qildik anvar утурсунов ba'zi birlarni juda qiziqtiryapti mana namangan viloyatida mana hmm. mingbuloq tumanida hmm. istiqomat qiluvchi jo'rayev qurbonali afsuski hali ham oramizda hayotdir bizni islom dini tinchlik dini ekanligini faqat yaxshilik oson din ekanligini tushuntirib farzandlarimizga odob axloq ma'rifatni ado qilsak bugungi ko'rsatuvimizni e, ma'nosi ham mohiyati ham shundan iborat deb bilamiz qalblarni buzuvchi va qoraytiruvchi ziyo studiyasi батомом өз ниҳоясига жетишини парвардигордан дуо кылып сурап калабыз mana shuni anglab yetishimiz zarurdir azizlar yoki kishilarni aldab ularni mablag'larni olib boshqa yo'llarda harakat qilishlar bular hammasi bu ishlarni alloh taolo qat'iyan ман qilgan iymonli kishi bundan tavba qilish kerak bundoq gunohlardan uzoq bo'lish fayzsiz ziyo fayzli хонадонларга aslo kirmasligini tilab qolamiz мына эки миң он үчүнчү жылына юртбашыбыз обод турмуш йили деп эълон кылдылар канака бошубуз дейт э куфур бошубуз деяпти аке юртубуз обод болупту айни paytda mana bizni dinimiz ham masjidlarimiz ham obod bo'lyapti mana azizlar bir ma'rifat suhbatini baqadri imkon tinchlik uchun dunyoga din sotdilar Çıkan zatlar misli heykel kattılar Köz kırrası bilen etrafke bakın Uyganıştan korkup yana yattılar Tinçlik üçün dünyaya din sattılar Çakkan zatlar misli heykel kattılar Köz bilen atrofga boqib uyg'onishdan qo'rqib yana yotdilar uyg'onishdan qo'rqib yana yotdilar химика dorilar sirlari bu fransiyalik mashhur tibbiyot olimlari Filip Even va Bernard Debrenning olib borgan chuqur izlanishlari natijasida vujudga kelgan kitob biz bilmagan olamshumul yangiliklarni ochib berdi to'rt ming turdagi tibbiyot tabletkalar ustida ish olib borib shuni aniqlandiki hozirgi kunda biz iste'mol qilayotgan tibbiy tabletkalarning yarmi umuman iste'molga yaroqsiz ekan ba'zi tabletkalar umuman inson hayoti uchun juda ham xatarli yana yigirma foizi esa shubhali bo'lib ba'zi mijozlarga juda og'ir ta'sir qiladi besh foizi esa g'irt zahar ekan bu olimlarning yangi tashviqotlari juda ham g'aroyib lekin bu haqiqatdir дori darmonlar ishlab chiqarish uyushmalari bizni ilmsizligimizdan foydalanib 75 zararli bo'lgan dorilarni sotmoqdalar ba'zan bu dorilar hayotimizga ham katta xatar tug'dirar ekan здесь эксплуатируется опять же э, bu o'rinda ular mijozlar э, o'limdan qattiq qo'rqishidan foydalanmoqdalar grippga qarshi bo'lgan oddiy dori darmonlar odamda o'zini joniga qasd qilish fikrlarini uyg'otadi yoki isitma tushiradigan dorilar esa ichki qon ketishlariga sabab bo'ladi. Bolalaringizni aqliy zaiflashtiradigan vaksinalar va barcha shunga o'xshash dori-darmonlar hozirgi kunda bizga dorixonalarda sotilmoqda. Ba'zilarini hatto ruxsatnomasi ham yo'q. Ba'zilarini esa nomlari bizga juda ham tanish. Bu dori-darmonlar ishlab chiqarish uyushmalariga миллиардлап фойда keltirayotgan dori дармонларны hayotimizga qanchalik xatar ekanini hatto tasavvur qila olmaymiz. Shifobaxsh deya bizga nimalarni taklif qilishmaydi deysiz? Kimlarning cho'ntaklari va banklari to'lishi uchun biz o'z jonlarimizni qurbon qilmoqdamiz. 2006-yildagi g'aroyib voqea butun Yaponiyani larzaga keltirdi. үч oy davomida juda ko'p insonlar joniga qasd qilish bilan hayotdan ko'z yumganlar. Ularning aksarining yoshi 18 dan yuqori bo'lmagan. Tekshirishlarning natijasida ma'lum bo'lishicha, ular oddiy gripp kasalligidan shikoyat qilishgan ekan. Yaponlarda shunday naql bor. Yozishni o'rganayotganga ko'p qog'oz ketadi. Davolashni o'rganayotganga ko'p bemor ketadi. 54 navqiron yoshlarni o'limiga sabab bo'lgan bu mudhish voqea fosh bo'lgandan keyin dunyo miqyosidagi katta tortishuvlarga sabab bo'ldi. Bu o'limlar sababi dunyoda mashhur bo'lgan oddiy grippga qarshi qo'llaniladigan dori-darmonlar ekani ma'lum bo'ldi. Bu dori-darmonlarni ishlab chiqaradigan uyushmalar o'lganlarning oilasiga hech qanday tovon puli ham to'lagani yo'q. жыноий жоопкерликке ham эч ким тартылмады кажется что очень много фармацевтических менимче juda ko'p dori darmonlarni ishlab chiqaradigan uyushmalari o'zlaricha raqobat qilayotganday bo'ladi-yu lekin aslida bu ishni boshida bitta xonadon egalari turadi. Ya'ni boshqaruv bitta oilani qo'lida. Dori-darmonlarni ishlab chiqaradigan uyushmalarga qo'yiladigan xavfsizlik qoidalarini birinchisi yangi ixtiro qilingan dorilarni 6 oy ichida iste'molga chiqarmaslik bu muddatda dorilarni iste'molga chiqarish juda ham xatarli dunyodagi dori darmonlarni ishlab chiqaradigan uyushmalarni 1 yillik daromadi 550 milliard aqsh dollarini tashkil qiladi bu rasmiy ko'rsatkich lekin bu ko'rsatkich bir necha barobar kamaytirib aytilgan deb taxmin qilinadi qanchalik haqiqatga yaqin ekani ma'lum bo'lmasa da, bu daromadning juda katta qismi dorilar ishlab chiqarish huquqiga ega bo'lgan jahon bozori o'yinchilariga, ya'ni faqat 10 tacha shaxsga tegishlidir. Bu uyushmalar o'rnashib olgan o'z maqomidan foydalanib, narxlarni osmon qadar ko'tarib yuboraveradilar. Bu katta o'yinchilarni yollagan ishbilarmonlar boshqaradi. Ular bu tashkilotlar egalari emas. oxirgi paytlargacha bu katta bozorni boshqaruvchisini izlab topisha olmagan faqatgina yaqin kunlardagi fransuzlarning Humanity gazetasi muxbirlari olib borgan tekshiruvlar natijasida ma'lum bo'lishicha bu bozorni bitta oila boshqarar ekan kalavaning uchi mashhur milliarder Rockefellerlarga tegishli bankka olib bordi dori darmonlar ishlab chiqarish tizimi dunyodagi eng daromadli biznes hisoblanadi Bu soha to'laligicha Yahud millatiga mansub bo'lgan Mahson Rokfellerlar oilasiga tegishlidir. Hozirgi kunda bu oilaning boyligi noaniq. Ma'lumotlarga ko'ra 300 milliard dollardan oshgan. Yana aniqlangani shuki, dori-darmon savdosi, hatto narkotiklar savdosidan ham foydaliroq ekan. Lekin qanchalik farq qilishini aniq aytmas edilar. Bu miqdor juda ham katta. Narkotik, ya'ni героин moddasi qora bozorda 1 yilda taxminan 64 milliard AQSh dollari miqdorida sof foyda keltiradi. Dori-darmonlar savdosi esa ba'zi hisoblarga ko'ra 550 milliard AQSh dollariga teng. Ya'ni героин foydasidan 8 barobar ko'p. Bu juda ham katta narxdir. Dori-darmonlarni sotish bu juda daromadli biznes. Lekin juda ham xatarli jinoyatlarga boy dori darmonlarni sotish tarixida juda ko'p jinoyatlar sodir bo'lgan raqobatchi uyushmalar bir birlariga qarshi har xil noqonuniy uslublardan foydalanganlar ya'ni odam o'ldirish shantaj har xil tahdidlar yoki shunga o'xshash jinoiy ishlar bilan shug'ullanib kelishgan bu juda ishonish qiyin bo'lgan voqea lekin bugungi dori darmonlar ishlab chiqarish uyushmalarini shunday ahvolga olib kelgan bu rakfellerlar sulolasi bu odamxo'r yahud William Evare Rockefeller o'sha John Rockefellerning otasi 19-asrning mashhur neft imperiyasini tashkil qilgan kimsa. Bu kompaniya bugungi kunda ham mavjud. Bu Rockefeller o'z ishini juda ham g'aroyib yolg'on bilan boshlagan hech qanday ma'lumoti bo'lmagan William Amerika shtatlari bo'ylab sayohat qilib, o'zini doktor William Rockefeller deb tanishtirdi. O'sha vaqtning vabosi bo'lgan saraton kasalligi bo'yicha mutaxassis ekanini da'vo qilib, quyuq bir suyuqlikni neftga aralashtirib, ilimsiz xalq orasida sota boshladi. основоположник семьи у казоп өз убактыда германиядан америкага көчүп келип өзүнө доктор деп тааныштырды эч кандай маалыматы болмаган мугамбир яхуд ишшактын бабылыга нефтни аралаштырып саратондун дабоосу дее соткан ва шу yo'l bilan o'zining harom biznesiga асос solgan как лекарством от рака на этом он заработал первый капитал бундай маккорлик o'sha davrlarda amerikada juda rivojlangandi bu biznesni asosiy siri g'aroyib dorini sotgan odamingiz bilan qayta uchrashmaslik edi bu firibgarlikni o'z mal'un o'g'illariga ham o'rgatdi bu jon va kichkina everilardir bu nokaslar oqibatda dunyo tanigan milliarder bo'ldilar o'z biznesida ular otasini shiorini mahkam ushladilar Odamlar sen bilan qanday muomala qilsa, sen ham o'shanday muomala qil. Faqat ulardan oldinroq. Shunisi qiziqki, aynan shu yolg'on bilan topilgan pullar yordamida Jon Rockefeller o'zini birinchi neft kompaniyasiga asos soldi. Tibbiyotni ham tashlagani yo'q. Sekin astalik bilan bu joylardagi dori ishlab chiqarish biznesini qo'lga ola boshladi. neftdan topilgan daromadlar evaziga ака ука рокфеллерлар барча дори дармонлар сотиш уюшмаларыны сотып ала баштадылар медицинским корпорациям, которые принадлежат Рокфеллерам, не нужно никакая... ularni dori darmon sotish uyushmalariga hech qanday raqobatchilar kerak emas edi. Ular uchun o'z dorilarini katta miqdorlarda sotish muhim edi. Eng qizig'i shundaki, Америка Кошма Штатларында 1905 йилгача 100 йиллар давомида тажрибадан өткөн 160 та тиббий услуб менен даволайдиган касалханалар мавжуд болгон. Лекин 1950 йилларга келип, бу яхуд Рокфеллерлар барча дори-дармон уюшмаларыны қўлга алып бўлгач, тиббий услубда даволайдиган шифохоналардан бронтасы хам колмоду шундан кейин бутун дүйнөдө катта химия жүрүшү башланды айнан өткөн асрнын 50-жылдардан башлап kasallarni zararli og'ir metall tuzlar bilan davolash boshlandi bulardan simob qo'rg'oshin vismut va мишяк kabi tarkibida og'ir металл tuzlari ko'p bo'lgan dori darmonlar juda ko'payib ketdi ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy ramazon oyi oldidan abdulloh ibn zubayr nomli kichik madrasamizda o'quv yili tugashi munosabati bilan hafla kichik anjuman bo'lib o'tdi ammo ba'd assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qadrli mumin birodarlar Ana bugün Abdullah ibn Zubayr radıyallahu anhu nomidagi madrasasining kichik yoshliklari qismida yakuni anjuman o'tkazilmoqda. Allohning fazli marhamati bilan bu anjumanimizni ochiq deb e'lon qilaman. Mana Ramazon oyi shunchalar bir ulug' oydirki, uning sharofatidan butun islom olamida рамазондун keldi келтисиге bag'ishlab ancha-muncha ishlar bajariladi. Jamoatimiz рахбарияты номидан hammaga salom. Bugun hammalaringizni O'zbekiston Islomiy harakatining amiri hurmatli Usmon G'ozi nomlaridan, u kishining muavvinlari nomidan, tamomiy jamoatimiz mujohidlari nomidan hammalaringizni shu madrasamizda o'z hissasini, mehnatini sindirgan, hissasini qo'shgan ustozlarni mudirlerinizi ve siz muhtaram talib ilimlerimizi hammalarınızı mübarekbat etaman ve bir yıl mehnet kılıp topshirgan imtihonlaringizni Alloh o'z dargohida qabul qilishini so'rab qolamiz. Har bir mahfilimizni, har bir anjumanimizni mu'min musulmonlar Qur'oni Karim tilovati bilan boshlaymiz va Qur'onni tilovat qilib berish uchun ukamiz Abduvali Barroga navbatni beramiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم طالب عبد عبدالحافيز جعفر ومحمد يوسف وكالارمزجا حديث شريف شريفلاردان بيرش بيرشلارنا التماس قلامز معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين معاوية رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم айтты الله كم يخشلك хохласа من динда دابل кылып коёду عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة قلنا لمن قال لله والكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم Tamim ibn Avs dari roziyallohu anhudan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Din bu nasihatdir. Kim uchun deb so'radik biz? Alloh uchun, uning kitobi uchun, rasuli uchun hamda musulmonlarning rahbarlari uchun deb javob berdilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Imom Muslim rivoyati. Bismillahirrahmanirrahim. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar sizlardan birottangiz ta o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga yaxshi ko'rmagungacha iymonli bo'la olmaydi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi кимки биз унга buyurmagan амалны кылса у албатта рад этилер энди бир нашидам айтсак болор а биродарлар ким айтып беради халимбой айтып берадимы Halimboy ibn Asadulloh. Dunyoni charlovchi yo'lini ko'rdik. Endi bir pokiza yo'lni ko'rsating. Yolg'on tarixlar, tarix, geografiya, kimyolar yaxshi. ko'zimiz ilgamiz dunyolar yaxshi al jabr fanidan baholar yaxshi iymondan dars bering islom o'rgating iymondan dars bering islomni yer yuziga da'vatlari bilan jihod va da'vatlari bilan yoyadigan birodarlar o'sib chiqishlarini umidvormiz mana hozir da'vati bilan Ismoil birodarimizga so'z beramiz بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته менин жихадка кызыкышым мен жихадка кылышлыкка интиламан аллахым ушул ниетимди сабит кадам кылсын мен роббим үчүн tanam mayda mayda bo'lib parchalanib ketsa ham roziman ey birodarlar sizlar ham robbimdan so'ranglar robbim beradi ey birodarlar eshitinglar bu dunyo sizga zarracha foyda bermaydi shuncha shuncha avlodlarimiz o'tdi ular nima qildi faqat dunyoni rohatini ko'zlatdi-ku. ular foyda topdimi yo'q zarracha foyda topmadi ular faqat bu ishlari bilan robbimning azobiga ro'baro bo'ldi bu ishlarni ko'rib ham shunday ishlar qilsanglar endi faqat рахмат роббим силерни хидоят кылсын шунча шунча пайгамбарлар өттү улар факат хакка даават кылдылар бас энди факат роббимге ыйман келтириңлер роббим азобы жүдө каттык агар келер болсо o'sha kunda afsus qilasizlar sof surasida robbim jihod haqida oyat nozil qilgan ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijara ala tijaratin tujikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasul ورسوله وتجاهدون وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون эй моминдер azobdan najot beradigan нажот берадиган бир нажот жолун көрсөтөймү ошо нажот жолу мана будур аллах ва iymon keltiringlar ыйман келтириңлер ва аллах жолунда жон jihad менен жихад кылыңлар мана agar агар билсеңлер uchun үчүн эң жакшы иштир энди роббимге ыйман келтириңлер ва жихад кылыңлар аллахым барча барчамызны собит кадам ва өзүнүн рижолоридан кылсын толиб ilmlarimiz ва мына мындай даатчыларыбыз жетишип атканиге албатта katta катта катта мехнетлери mana shunda ustozlarimizdan hozir ustoz anasga so'z beramiz bu kishi savol javoblar bilan mahvilimizni qizitmoqchilar marhamat hurmatli birodarlar aziz ukalar e, mana yilda oxirida yakunida o'quv darslarimizni tugatib alloh qodir qilgancha mana imtihonlardan yaxshi o'tib mana shu anjumanda o'turamiz. olingan ilmlarni mana shu hammamizga ummatga xayrli va barakali qilsin o'quv yili mobaynida mm, birodarlar mana qur'ondan diniy darslardan dunyoviy ilm e, ona tili bo'ladimi matematika bo'ladimi shu darslardan yaxshi o'qib e, yaxshi imtihonlardan o'tib o'zini xulqi odob axloqi bilan e, ko'rinarli bo'lgan birodarlarni shu mukofot tarzida shu to'rtta o'rin sayladik shu to'rt o'ringa e, mana shu yaxshi o'qigan birodarlardan mukofot tayin qildik ho'p shu uchinchisi mana shu to'rtinchi sinflar orasidan to'rtinchi sinf o'quvchilari orasidan e, shu o'quv yili mobaynida e, a'loga o'qigan birodarimiz mahdiy mana shu kuni birinchi o'ringa loyiq topdik chunki o'sha kuni hamma baholari Хоп, Qur'ondan bo'ladimi, dunyoviy ilm bo'ladimi, hammasini 5 ga topshiribdilar. Birinchi mukofotni topshiramiz inshaalloh. A'lo baholarga o'qigan, o'zini odobi bilan ajralib turgan Muhammad Fotih ukamizga loyiq topdik. 3-sinf bo'yicha yilning eng a'lochi o'quvchisi. 3-sinflar, xo'p, sinf bo'yicha g'olib bo'lganlar yil mobaynida a'lo baholarga topshirgan o'quvchimiz, talibimiz bu Abdulbori birinchi o'ringa loyiq topdik. Abdulbori keling. sportning karate yo'nalishi bo'yicha chiqishlar. Allohu akbar. Mashaalloh. Naray takbir! Allohu akbar. Xo'p, namoyish davom etayotgan. اللهم اللهم صل وسلم صل وسلم وزد وبارك وزد وبارك على رسول Нараи такбир! Жазакамла хайран. Хоп, қадірли толиб биродарлар, қадірли yosh mujohidlarimiz va aziz mehmonlar anjumanimiz nihoyasida so'zni O'zbekiston Islomiy harakatining Abdulloh ibn Zubayr madrasasining mudiri Bilal Abdulloh birodarimizga сөзүн беребиз va укшу сөздөрдүн ахырында барчага таркатадыган мукофотлары хам бар экен бисмилла Bismillahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi vahda salatu va salamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, mehmonlar va talab ilmlar, Alloh subhanahu va taolo o'zi hammamizdan rozi bo'lsin va qadamlarimizga hasanatlar yozsin. пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айттыларки кайсы бир жамаа бир жайда йыгылса Yerini Allah'ını zikir etmese, yani ularge bir tera bolad, kasas boladiler. Demek biz Allah'ını zikri bilen başladik, inşallah Allah'ını zikir bilen tüketmakçimiz, elhamdülillah. Şunge itibaren bazı bir ha, ayet ve hadislerini esletip, bana bu bazı esletmeleriniz var. Estaizu billah. subhanahu субхана таала мархамат кылады иза вакаатил вакиа laysa liwaqa'atiha вакаатиха казиба хафизатур рафиа subhanahu субхана таала qiyomat күнүн эслетип агар voqiya sodir болса uning sodir bo'lishligi yolg'on emas qandayinki kofirlar gumon qilgandek munofiqlar shak shubhaga tushgandek u kun haqq rost kelguvchidir u kun xofizatur rafi'a pastga uradi qancha odamni tuban qiladi канча адамны даражасын көтөрөт канча адамдын даражасыны пастлатат мушрикларны жаһаннамга кофирларны мунофиқ муртатларны жаһаннамга кулатадыган күн хақиқи муттақи муъмин бандаларны Аллоh субхана жаннатларга насиб этирген күн у күн. У күн hech qanday soya bo'lmaydigan kun, faqatgina Allohning soyasi, u ham bo'lsa o'zining arshini, o'zining soyasi bo'ladi. U kunda mana biz savol javobda eslatib o'tildiki, 7 toifadan biri bir yigitiki, u Allohning ibodatida ulg'aygan yigit. Guvohlik beraman inshaalloh, sizlar Allohning ibodatida ulg'ayasiz. Nima uchun? Chunki hozir mana bu atrof olamga qarasanglar, bitta bola o'zini bir kunlik yemishini topish uchun peshana teri qilib, mehnat qilib, qanchasidir arava tortyapti, qanchasidir boshqa ishlar bilan shug'ullanyapti, so'k sheshtap, lekin ular o'zini nonini topishlik uchun a lekin alloh subhanahu taolo sizlarni mana bu yerda o'zinglar rizqinglarni yetkazib qo'yib o'zini diniga xizmat olmoqchi inshaalloh tushunyapsizlarmi shuni alloh subhanahu ya hamdu sano aytinglar bu uchun chunki bu barchaga nasib etmagan ne'mat ko'p aytirmoqchi emasman inshaalloh nasihatimni ozgina eslatib o'tdim ya'ni bu ne'matga shukr qilinglar bu o'rganayotgan ilminglar inshaalloh natijasini mevasini ko'rasizlar avvalambor Allohning roziligi uchun o'qiymiz ilmlarni va inshaalloh buni natijasini yaqinda xilofat ne'matida inshaalloh ko'ramiz inshaalloh. Ushbu tantanali mahfilimizni oxirida o'z duolari bilan yakunlab berishlarini shu anjumanimizda huzurlari bo'lgan yoshi ulug' otaxonlarimizdan Salmon Voning borliklaridan foydalanib bu kishidan duolarini so'rab qolamiz. Ota bir duo qilib bering. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذو الجلال الكرام يا ذو الجلال الكرام يا ذو الجلال الكرام ربنا تقبل منا انك انت آمين. ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ورحمة انك انت الوهاب يا الله sen ko'rib turibsan shu birodarlarimiz ukalarimizni Alloh yo'lingda din yo'lida haqiqiy haqiqiy din yo'lida xizmat qiluvchilardan qilgin. Amin. Ey Alloh, hammalarimizni qadamini to'g'ri ketishdan, dunyoga berilishdan panoh so'raymiz.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 Shuning uchun biz birodar deb murojaat qildik. Aka, bu qamoqxonalardan, qiyinchiliklardan yaxshi keldizmi bu yerlarga? Alhamdulillah o'tdi, Allohga shukr. Xo'p, mana shu e, Tohir aka rahimahullohga bay'at berganlariga 16 yil bo'lgan bo'lsa-da, umrlarining ko'p qismi камакханаларда өткөн мына Mana alhamdulillah birodarimiz yana ozodlikka мына Mana shu 16 yildan beri siz harakatda borsiz. va o'sha ma'lum bir jabhalarda xizmatda bo'ldingiz a harakatda keling siz bilan tojikistondan boshlasak qattiq urushlar tojikistondagi o'sha faoliyatingiz haqida ozgina aytib bersangiz Bismillahirrohmanirrohim. birinchi 96 yilda qunduz viloyatidan biz harakat qilib badaxshonga borib бадахшандан кийин шыгнон улусу бар бардык шыгнондон тожикстонго өттүк тожикстонда поршенев деген мантыкадан өткөндүк андан хорукка бардык хоруктан кумондон ким эди ошо пайтта кумандон умумий кумандон кумандон жумабай рахмаулла кумандони умумийдилер у киши энди табилдарада болардылар бул убакта биз энди башка саргрупп бирадарлар менен саймидин аканы кумандасын тайда кеткен эдик Sayyidina ака рахимахулла у киши эми кумандон жумабайды ноиби булардылар у киши менен такрибан жыйырма бир киши кеткен эдик ар жети киши бир бир групп болуп кийин хорукка барганыбызда хоругдан хорук бу yo'llar hammasi hukumat qo'lida edi lekin biz hali bir varaq bo'lar ekan паспорт муаккат паспорт дейбиз биз эсимден чыккан болмаса временный документ дей аркан временный вакытынчалык бале ушу кагазды алып ушу кагаздан бизге түзөтүп беришкен да yo'ldan asfalt yo'ldan ketgan edik mashinada да taqriban yigirma e, yigirma bir postadan o'tish kerak edi to vanj o'lisi volisigacha rayon vanj shu yo'lda ko'p joylarda so'radiyu bir joyda бир посттада haligi e, komandu nimalari bor ekan bular ishtibo qildi yugurib kelib so'radi manu yana bir birodar birlamizda edi uch kishi bir motorda bir mashina ikki kishi bir mashinada edik bir kishi bir mashinada keyin so'radi haligi nimalarimizni ko'rib qog'ozlarimizni ko'rib ishtibo qilgandi alloh saqladi alhamdulillah o'tib ketdik birodarni oxirgi postigacha alloh taolo asrab keltirib qo'ygan mujohidlar ixtiyoridagi mintaqaga bir postda qoldi xolos birodar so'zlashda davom etmoqdalar oxirin postaga borganimizda shu eng o'shada qog'ozlaringni ko'rsat dedi qog'ozni ko'rsatganimizdan keyin keyin sumkangni ham tushirdi. sumkani ham tushirdim shunday sumkani e, tekshirib shunday qaradi ichida bir krossovka bor edi shu hatto ma'ruf edi bu krossovkani mujohiddan boshqa hech kim e, kiymasdi-da. shunda shu ko'rib turib shunday мага карап мужахид деди сиз ундан кийин сухбатны толугуна хапта орасында толкунга узатылadigan радио журналда тыңлашыңыз мүмкүн Hozir esa birodarimiz Saudiya Arabistoniga qanday yetib borganu, u yerda taqdiri qanday kechgan, shu haqda suhbatlashamiz. Xo'p, aka, mana Saudiyaga qanday borib qoldingiz? Saudiyaga Asl siz o'zi Afg'onistondansiz-a? Bali, Qayerdan? кундуздан боломун кундуздан кандай кылып саудия арабистанга барып калдыңыз саудия арабистанга бир миң to'rt yuz o'n sakkizinchi yilida hijriy qamariy yilda мелодийге бир миң to'qqiz жүз токсон жетинчи yil мен e, onam bilan бирге arabiston saudiyaga bordik haj qilish uchunmidi yo umraga бардыгу ada iqoma oldik shunda keyin shu yili tohir aka alloh rahmat qilsin keldilar e, ramazon oyida шеге келдилер кийин макке мукаррамада мен тоифта турардым макке мукаррамага келип кийин тоифтаги биродарларга айтып юборган экенлерки буну алып келиңер деп мени айткан экенлер муну ар кандай кыласыңар убакта икомадан тышкары бир кагаз болмаса жүрө алмас адам айда бир шаардан башка шаарга барыш бир кагаз болуш керек эди өкмөт тараптан ana shunda кийин кагазым жок эди мен түшө алмай аткан эдим кийин биродарларга айтып юборган экенлерки ар кандай кыласыңар алып келесиңер муну деп кийин боргандым alhamdulillah бир бурадар алла ыраазы болсун химмат кылып бекагазым болсо алып кетти мени алып кетти кийин макке мукаррамада mukarramada ko'rishdik көп xursand болдук alhamdulillah көп xursand болдулар биродарыбыз макке мукаррамада мухаммад тохир форук рахимауллах bilan ko'rishgan ekanlar keyin e, yana keyin toifga o'zlariga nima borib qoldi o'zlari toifga chiqdilar ba'zi birodarlar olib chiqishdi asli maqsadingiz nima edi saudiya arabistoniga borishdan aslida albatta vaziyat orommas edida tinchmas edi qunduzu to'qson yettinchi yil edi bu tinchmas edi shuning uchun endi qarindoshlar ham hammasi Suudiyada bo'lgani uchun ashada endi yashaymiz deb ketgan edik keyin alhamdulillah bu nimalar irtibotda bo'lib turardik tohir aka bilan alloh rahmat qilsin u kishini undan keyin e, aloqa bor edi a aloqa aloqa doim bo'lib turardi sizga sir bo'lmasa qanday topshiriq topshirilgan edi ошо саудия арабистанда турганыңызда тохир аке tomonidan тохир ака tomonidan menga bir xos bir narsa yo'q edi lekin doim o'zimiz xizmatga tayyor edik nima xizmat qilar edingiz alhamdulillah qo'ldan kelganchor shu moliy jihatdan xizmatda moddiy moddiy jihatdan ho'p endi bu o'sha saudiya hukumatini qamoqxonasiga qanday tushib qoldingiz moddiy ko'makdan xabar topgan saudiya murtadlari birodarimizni mujohidlar saqlanadigan qattiq rejimdagi qamoqxonaga olib borib tashlaganlar moddiy ko'maklar jamlanish uchun buni bilib qoldi shuni bilib qoldi qaysi bironta josuslik qilgan ekan hmm. shu sababli bizni ushladi bu nechinchi yil ushladi sizni bu 2006 da oltida ushladik to 2011 gacha. Xo'p, mana shu 5 yil muddat davomida sizga qanday tazyiqlar bo'ldi o'sha saudiya hukumati tomonidan hukumat avval ushlaganda ancha qiyinchiliklar bor edi qanday qiyinchiliklar urush bor edi urardi ba'zi paytda olib chiqib to'xtatib qo'yardi немеден токтотот уйкуя коймастан тика turgin деярди отурганы коймас эди сиздин мужахидлиги shaklda мужахидлигиңизди билгенмиди sirf mana shuki sani shu harakat islomiy o'zbekistonga taalluqing bor degan ma'noda u saudiya hukumati ham o'zi islomni davo qiladiku o'sha politsiya idoralari bo'lsin boshqa hukumat ishchilari bo'lsin zohirda hukumat davo islom qiladi lekin e, ayni rasululloh alayhi vasallam vaqtlarida bo'lgan munofiqlarni e, sifatlariyu hammasi shularda bor hozir ya'ni ular e, islomdan ko'p uzoq qanday so'zlar ishlatishgan sizga nisbatan o'sha haqoratamuz ular kufriy so'zlar eshitdingizmi kufriy so'zlarni o'zlaridan ham eshitdik va birodarlar keyin man eshitganimdan ko'ra ortiqroq ya'ni ko'p qattiq so'zlarki eshitishganida shu birodarlar o'zlari hikoya qilib berishdi ki hatto ba'zi haligi muhaqqiq deymiz tahqiq qiladigan kishi qog'ozga olloh yozib turib ko'rsatgan bandiga qamoqxona boshlig'i mahbuslarga bir qog'ozga olloh nomini yozib bu yerda nima yozilgan deb ko'rsatgan ki mana bu nima yozilgan ha olloh yozilgan keyin haligi mezni nima deymiz haligi ravak deymiz mezni tagida xonachasi bo'ladiyu дафтарлар коюла деген нерсе тортуна шуну тортуп туруп ичиге коюп пас бекитип куфлап коюп мана аллайыңды куфлап койдум ана энди ким нижот берет сана billah. Qog'ozni тортмага qo'yadi va uni qulflab mana robbingni tortmaga solib qulflab qo'ydim endi senga najot beradigan hech kim yo'q deb aytgan o'sha Allohning la'nati mana shu kalimalarni nima qilishdi alhamdulillah Allohning fazli bilan shu shu murtadni birodarlar makkai mukarramada e, borib uyga borib so'yib kelishdi alhamdulillah zabax qilishdi ismi nima edi uni uni ismi muhammad suvat derdi alhamdulillah endi o'sha badbaxt oramizda yo'q u yo'q bo'lsada u kabi va undan-da yomon musulmon namo kofirlar tiqilib yotibdi u badbaxt namoz o'qirmidi u namoz o'qishiga endi xabarimiz yo'q lekin kofir bo'lgani alaniydi uni жакшы уну короздоги o'sha полициячыларчы ular ham намаз окушармыды namoz o'qishadi lekin ba'zi gaplarga kelganda keyin ularni kufr aytishi ko'p oson ba'zilari namoz o'qadi ba'zilari o'qimaydi ham lekin kufr aytishi ko'p oson ular o'zlari aytishadiki biz e, amerikani amridan chiqolmaymiz ular aytishardi bale bu so'zni o'z qulog'ingiz bilan eshitganmisiz o'z qulog'im bilan eshitganman o'zi man so'ramasdan ilgari bir ошо зобит катта зобити бор эди мандан тахкик кыларды shu aytdiki e, to'g'ri dedi biz e, afg'oniston va iroq uchun dedi aeroportlarimizni berdik amerikaga amerika kelib baydan aeroportlarimizdan tayyoralari uchib afg'oniston bilan iroqni bombard qilardi bu o'z tili bilan aytdi man so'ragan ham yo'q edim aytdiki to'g'ri dedi holiga chor biz ko'makda bormiz amerika bilan biz har qanday nima bo'lsa biz uni e, bergan ahdimizdan chiqmaymiz ular ular sodiqlardan ekan shu ma'noda uni ularni kufrini ularni irtidodlarini banda bo'lgan kishi biladida zohirda u e, televizorlarni ko'rsangiz radiolarni ko'rsangiz islom da'vo qilishadi mana shu mahbuslarga nisbatan e, kufriy kalimalarni ham ishlatishga bir buyruq bo'larmidi misol uchun mana o'zbekiston qamoqxonasi jasliq bo'lsin hmm. bunda o'sha mahbuslarga Э, хосатан o'sha э, qamoqxona boshliqlari yoki boshqa bir katta э, o'zbekiston tog'utiga nisbatan xudolik payg'ambarlik so'zi ishlatilinadi hmm. u yerda ham shunday so'zlar bormi u avvalda shunaqa ba'zi o'zlari tez ketgani uchun shu ilgariroq zikr qildim shu haligi badbaxti murtaddaki shu kalimani allohni ismini yozib nima qilib qo'ygandi shunaqa bir ikki voqealar bo'lgandan keyin qo'rqishdi bular chunki ata birodarlar андак бир муамилеки бир бир банды менен махбус менен болгонду у дароо оиласынын аркали оиласы аркылуу уну тышкарыга чыгарган у гапты тышкары чыгарган үчүн тышкарыдагы мужахидлер дароо радди фейл көрсөтүштү да яъни бир акс амал көрсөтүп халиги көплөрүн турур кылышты аллохнинг душманларини душманликтан факатгина o'ldirib to'xtatiladi taqriban man bilganimcha uchta to'rttasini o'ldirishdi hozir bormi ушундай мурдатлар taman hozirgacha e, taqriban o'n ming bilan o'n besh mingni orasida vallohu alam mujohidlar bandida yotibdi arabiston saudiyada eskida u bir kishiki bir mujohidiki e, arabiston saudiyni ichida bir ish qiladigan bo'lsa uni ushardi ana undan keyin e, tashqari mujohidlarga bir aloqa qilgan yo ko'mak qilgan bir yordam qilganda ham ushardi жиходко кетей дегенди ушейди афганистон ирок үчүн ният кылган болсо ният ham айда бир журм өзү niyati jihod o'zi bir бир bir бир bir qadiya deyiladi unga бир bir hukm bor ya'ni qancha yil beradi o'rtacha niyati jihodga shunday odamlarni ko'rdik besh yilgacha bergan ishtiboh uchun ushalgan 8 yil 8 yil bo'ladi uni na mahkamaga olib boradi мына ундан башка сура суол bo'lgan yo'q faqat ishtiboh qilganki shu kishi imkoni bor faloni bilan e, bir aloqada bo'lsa lekin subut yo'q hech qanday bir misol mana arab mujohidlari qo'liga tushib qolsa olloh saqlasin ularni topshirib yuborsa hmm. qancha muddat beradi ularga bir jang ustida endi kichkina misolini aytay bir birodar sirf shunchalik nima qilar ekanki bir birodar mujohid birodarlarni kimiki masalan iroqqa jihodga ketmoqchi shuni bir telefon orqali yo'lni ko'rsatib qo'yadi shuni o'sha o'n besh yil nima berishdi qaytib berishdi ho'p endi o'sha qamoqxonadagi zulmlardan aytib bersangiz qamoqxonadagi zulmlardan rasululloh sollallohu alayhi vasallam fath qilgan diyorning qamoqxonalarida u kishiga ergashgan ming minglab zotlar yotishibdi bir voqea өзүбүзүбүзгө o'tdiki bir kun o'zi ham hayit күнү иди рамазон hayiti kechasi ovqat ustida edik birdan eshikni ochishdiku bir o'n o'n besh nafar haligi nima kiygan betlari bekek faqat ko'zlari ko'riladi maska kiygan maska kiyganlar kirdiyu qo'llarimizni orqaga boylab qo'limizni yuvgan ham yo'q edik shunday хайыт күнү болуп hayit хайыт күнү биринчи хайыт күнү shunday кабышларыбызды ham кийгени коймадыю ушундай алып кетти бизди колдорубузду байлап көзлөрүбүздү байлап алып кетти вот немадан ушу гурфадан алып чыгып кетти гурфада кандай жиноят кылдыңар силер алып кетиштерге яраша бирон бир жиноят кылдыңармы эч кандай бир жиноят болгон жок эди бир амбар дейди бир амбарда он төрт гурфа болот эме үчүн бирок шу амбарда бир гурфа darvozani урганды дарбозаны такырлатканды сырф шуну darvozani taqillatgani үчүн такрибан 10 g'urfani алып кетти shu shaklda силер nima үчүн алып ketayotganinglarni алып кетилатканын bilmaysizlar bilmaymiz bilmaymiz keyin вакыядан surishtirsak у darvoza урган g'urfada ham бир каттык касал бар экен касалга карамаган үчүн darvozani урган экен ular nima uchun darvozani urasizlar deb hamon olib ketdi bizni olib bordi taqriban soat to'qqiz baje kechasi edi shundan oyog'imizda ham bir narsa yo'q yer ham juda ham yaq haligi air kondisherlarni qo'yib qo'yganda hmm. judayam yaq simit shunda olib borib bizni infirodiy o'toqlarga g'urfalarga qo'yib qo'ydi ko'ta qulfi deydi hatto zinzana deydi nimada Infrodi o'toqlarga qo'yib qo'y, kichkina o'toq bo'ladi shunda to'xtatib qo'ydi o'tirgani ham qo'ymaydi qo'l orqaga boyliq fajr namoziga kelib keyin fajr azoni aytganda kelib qo'limni orqadan oldinga kelib bayladiyu o'tirmaysan dedi hay shu shaklda mani to asrdan keyin shomga yaqingachor shu shaklda tika turdim ya'ni taqriban yigirma soatga yaqin alloh oxir bo'lmadi yu, o'zimni tashadim shu simитни ustiga Men aytdim endi nima jazo bersang bergin deb uxlab qolibman ham qattiq ani bir 10 daqiqami shunaqa bir holatda yana darov kelib uyg'otdi yu. shom bo'ldi bir kattasi kelganda keyin qo'limni kelib ochdi qo'limni ochdi shomda o'qidim namoz shomda o'qgandan keyin xuftan bo'ldi xuftandan keyin bir katta zobiti keldi сурадым айттым бизди nima үчүн мынака жазой кылдылар эми неме jazo неме себеплик биз жаза бердилер эми айтты эч сабап жок деди укуба жамаия деди бир яни хаманы бир жазо бердик деди ушундай hayit kuni hayit kuni bir sababi bormi yo hech bir sababi yo'q faqat bir bir g'urfa darvozani urgan ekan ha u bilan bizni nima ishimiz bor yo bir jazo hammaga edi бул mana shu alfoz bilan javob berdiyu boshqa undan boshqa e, so'roq savol qilib bo'lmasa hay nimaga bizni jazo berasan bu qonun bu nizomlarning shunaqami deb bo'lmaydi анда gap gapirsangiz yana sizni ko'proq qiladi jazoi xos qiynoqlar bormi albatta siz askar bilan qattiq gapira olmaysiz mana shu politsiyalar bilan qattiq gapira olmaysiz qattiq gapirsangiz kamida bir oylik shu infirodiy nimaga g'urfaga olib borib jazo beradi nima jazo beradi olib borib yaxshi uyquga qo'ymaydi urishlar bo'ladimi qiynoqlar ba'zi paytda ko'p qattiq uradi ham nima bilan uradi bir raqam dandalar bor barqiy danda tayoqlar ha qalin e, shu bilan ham uradi keyin mana u gazga ishlatiladigan пайплар bo'ladi qalin payplar e, judayam qattiq bo'ladi tок beradiganmi shu gaz gaz bilan haligi o'choqqa nima qilib qo'yasizu e, o'choqqa qo'yib qo'yasiz qattiq payp deymiz judayam qattiq bo'ladi ana u bilan uradi ko'proq turbami turba shu bilan ko'p qattiq narsa bo'ladi u shu bilan ko'proq urishadi ada shuncha qattiqki shu g'urfadan chiqmoqchi bo'lsangiz shunday ichkariga kiradiyu biron joyga olib bormoqchi bo'lsa doktorga ё biron telefonga алып bormoqchi bo'lsa yo алиги bir maydoni бор бир кичкене жой үстү ham nima qililgan жолу olilgan үстү ham бекик да anaqa мақсат тешиги бар автоо түшөдү куяш түшөдү shu joyga olib chiqadigan bo'lsa ham ko'zni bog'lab qo'lni bog'lab olib chiqadi endi ko'p qiyinki boshqa башка гурфадай биродарлар менен адам алака кылса lekin иштердик bandixonada ушу бандыханада ушу turganmiz биз турганбыз katta катта bo'lgan болгон азыр катта катта олимлардан шейх алил хызыр дейди шейх al fahad шейх валид сунани дейди yigirma yil bo'ladi u kishi alloh taolo asoratdan xalos qilsin hammalarini va bu birodarimizni ки шайх халдир рашид халдир рашид бул киши эми эшиткенимче биродарларды өзлери биродарлар асир биродарларыбыз накыл кылышты да mahkamaga borganda besh yil avval besh yil qaytib bergan aytganki san iroq mujohidlariga ko'mak qilibsan deb besh yil qaytib berganda keyin shayx алла таала асаратын халас кылсын у кишини у киши алиги энди шарий бахс кыла алмайт да кози у менен бу адам алhamdulилlah олим киши у буну дамида у гапыра алмайды у кози факат нима сен ушу мужахидлерге көмөк кылганыңыз үчүн сизге беш жыл бердик деген кийин бу киши энди али имону көтөрө алмаган бу гапты айткан кандай кайсы суратта эм болсо мен мужахидлерге көмөк кыламан деген бир каттык жооп берген шуning үчүн беш йилди жана он беш жыл көпөйтүрүп жыйырма йылга кайтып берди да андан жыйырма йылдан үч йыли tanholik g'urfasida o'tkazish kerak ana bunaqa zulmlar bo'lyapti ulamolarni ustiga bunaqa olimlar ulamolar judayam ko'p andak shu hukumat bilsaki shu olim kishi jihodni yaxshi ko'radida jihodga muhabbati bor o'sha olib келип тыгып qo'yyapti endi tashqarida hmm, hamma xalq ko'radi saudiya hukumati musulmon hukumat deb qancha xursand bo'lishadi bu ikkita haramga xizmat qilyapti u podshosi ham xodimil haramayn otini qo'yib olgan aslida xodimil haramayn emas u xoinil haramayn u u ikkita haramga xiyonat qilgan xizmat qilgani yo'q alloh taolodan endi <sighs> tilaymizki bu bu xoinlarni алла таала өзү юкатсын шикаст берсин ислам байрагы икки харамга көтөрүлсүн ва ислам ахкамлары жерде нофиз болсун ислам шарият жорий болсун рамазон баракали ой juda ko'p фазилатга бой эслатма bilmaganlar e'tiboriga tongdagi dasturlarimiz иншаллах алдымыздагы hafta хам сахар вакты билан соат 3:20да болушуну yana эслатып отамыз. Демек, сахарлык дастурымызда Куръон тиловаты, тажвид дарслары, Рамазон фазилатлары va hukmlari, Rasululloh uylariga sayohat, jihodga oshiqlik, ibratli rivoyat, salafi solihlar durdonalaridan va Ramazon oyi uchun atalgan yangi-yangi she'rlarimiz o'rin olgandir. Sahardan radio buraymiz, Allohdan rahmat so'raymiz. Biz uchun boshlanar dastur, tinglabon xursand bo'lgaymiz. Sahardan radio buraymiz, Allohdan рахмат so'raymiz биз үчүн башланар дастур тыңдап он хурсанд ramazon barakali баракалы ой juda ko'p fazilatga boy ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy Endi Shayx Muhammad Fizazining murjiyalar haqida qilgan darsining davomini tinglaylik. هذه الرسالة هي هذه التحذير من فتنة التكفير وهي رسالة قدم لها كما قلت هذا الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري في حوالي Mana bu o'sha takfiriylik fitnasidan ogohlantirish kitobi. Oldin aytib o'tganimdek, Ali ibn Hasan ibn Ali ibn Abdul Hamid Halabi al асари Bu kitobchaning 3dan biriga muqaddima yozib, jihodiy yoshlarning ustiga haqoratlar, ta'nalar va aybu dashnomlar yog'dirib tashlagan. Bu bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan bu kitob shariatga xilof o'laroq aqidadagi ayniqsa iymon va takfir tushunchasiga qarshi o'laroq yozilgan. Kitob mukammal zaif hadisga asoslangan. الكتاب كله قائم على حديث ضعيف وهذا من أغرب ما يمكن أن تسمعه Bu narsani eshitishlik sizlarga g'aroyib tuyulsa kerak. Men aytamanki, katta muhaddis Shayx Muhammad Nosiruddin Alboni o'zining takfiriylik fitnasidan ogohlantirish kitobini dalil hujjatga yaramaydigan zaif hadisga asoslanib yozgan. Shayx Muhammad Nosiruddin Alboni quyidagi oyatni asos qilib olgan. Alloh taolo marhamat qiladi. Astaizu billah ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas ular kofirlardir. Shayx Nosiruddin Alboni yuqoridagi oyatni o'zining aqidasini bayon qilishi uchun va sahobalar balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aqidalarida bo'lgan islom o'g'lonlariga shunday uslublar bilan bu uslublar haqida nima deyishga hayronman. Jihodiy fikrdagi yoshlarning qadrlarini pastga uradigan uslublar bilan bu oyatni shiyor qilib olgan. إلى حد بعيد وأغرب ما في الأمر أيضا أن هذه الآية الكريمة ومن لم يحكم Bu ishda yana ham ajablanarliroq bo'lgani ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون Ayet hakkında tafsir ulamaları bir neçe rivayetlerini keltirganlar. Bo'lib ham Ibn Jarir Tabari bir neçe rivayetler keltirgan. Ulardan 4tasi asosiy rivoyat hisoblanadi. Har bir rivoyat ketidan sahih asarlar keltirilgan. Ulamolarning qavllari va shunga o'xshagan. O'sha har bir keltirilgan rivoyat o'sha olimning nazdida inkor qilib bo'lmas sahih hadis hisoblangan جاء ابن جرير الطبري بأربعة أقوال وكل قول متبوع بعدد من الآثار والأحاديث يأتي الشيخ ناصر الدين الألباني ويغض الطرف عن كل تلك الأقوال وعن كل تلك الآثار وعن كل تلك الأحاديث ومنها ما هو شيخ ناصر الدين الألباني كردده yuqoridagi zikr qilingan rivoyatlarning hammasidan ko'z yumgan holatda o'tib ketadi. Vaholanki, bu rivoyat qilingan hadislar ichida inkor qilib bo'lmas sahih hadislar bordir. Shunday bo'la turib, shayx bir dona zaif rivoyatga suyanib, umuman yuqoridagi rivoyatlarga ishora qilmasdan o'tadi. Ammo suyangan rivoyat esa zaif rivoyatdir. So'ngra undan keyin hatman natijaning xulosasini chiqarib qo'yadi. Яни Аллахның hukmi bilan hukm qilmagan kishi agarchi hayotida biror marotaba Allohning hukmi bilan hukm qilmasa, garchi qalbi bu ishni halol sanamas ekan, musulmon balki mu'mini kamildir u kishini dindan chiqarib yuborishlik joiz emasdir. U kishining nazdida. Bir kishi Allohning hukmi bilan hukm qilmasa, u kishi kichkina kufr qilgan bo'ladi, degan. So'ng shayx Ibn Abbosni Qur'on tarjimoni ummat olimi deb мактап ketadi. To'g'ri, Ibn Abbos radhiyallohu anhu bizning nazdimizda ham Qur'on mufassiri, ummat olimi va sahobalarning ulug'laridan. Shubha yo'q. Lekin Ibn Abbosga nisbatlangan katta kufrdan kichik kufr degan rivoyat zaif bo'lib, siz u biz kelajakda bu to'g'risida bahs qilamiz inshaalloh. Ibn Abbas radhiyallohu anhu. Summa ayyuha al-ikhwa جيء بكلام ابن باز تقريرا لفتوى الشيخ الألباني هذه في هذا المسمى التحذير من فتنة التكفير so'ngra aziz birodarlar menga ibn bozni alboniyning o'sha fatvosini qo'llab quvvatlagani haqida xabar keldi usaymin ham qo'llab quvvatlagan ekan endi men aytamanki Bu mening manhajim. Men ahli ilmlardan birortasini so'kadigan odam emasman va so'kish kamsitish bilan dinga yordam beradigan odam emasman Mendan so'kish ham, kamsitish ham eshitmaysizlar. Bundan xotirjam bo'linglar. Lekin ilmiy dalilga asoslanib shuni aytishligim kerakki, bu ish noto'g'ri ishdir. To'g'risi esa Qur'on va sunnatda kelganidir. Menimcha, bu narsa har bir musulmonning haqqi deb o'ylayman. Ilm o'z dalili bilan bo'lishligi kerak. kishining gapini e'tibori bilan emas. Hatto islom ummatining ichida biror kishi falonchi falonchilardan o'z so'zini tasdiqlatmagunicha biror narsani ayta ololmaydigan nasorolar Vatikani paydo bo'ldi. Alloh taolo tarafidan tushmagan shunday bid'atlarni eshitib qolasizlar. زيد وعلان وتلتان وتسمعون من البدع ما أنزل الله بها من سلطان الأمر الكثير سماحة الشيخ علان Bu nimasi? falonchi shayx hazrati oliylari hazrati oliylari degan atama qayerdan keldi qur'on sunnatda bormi yo sahobalarda tobiinlarda yo taba tobiinlarda bo'lganmidi qaysi kitoblarda o'qigansizlar hazrati janobi oliylar deb yozilganini fazilatli falonchi hazrati oliylari degan atamalar ummat ichida unvonlarga aylanib ketdi bu katta bid'at emasmi katta olimlar kengashi degan so'z Qur'on sunnatning qayerida bor Sahobalar тобиилерде yo таба тобиилерде bo'lganmi? Qur'on sunnatning qayerda bor ekan? Bir mamlakatga rasmiy mufti saylab olishlik. Bu eng katta bid'atdir. Har bir Qur'on sunnatdan xabardor olim kishi fatvo berishlikka loyiqdir. Balki unga qodir bo'lganicha fatvo berishlik vojibdir. Ammo bir kishini tanlab olinib, faqat shu kishi tomonidan fatvo chiqarishlik, so'ngra undan boshqa olimlarning kitob sunnatga asoslangan har qanday fatvolarni yo'qqa chiqarishlik shar'an marduddir va biz shariat ahli bunday ishni rad etamiz. Shunday holatga aylandiki, qo'shtirnoq ichidagi muftilar ta'siri ostida olimlarning go'shti zaharli deb aytishadi. Biz aytamizki, barcha musulmon olimlarning go'shti zaharlangandir. Hech qaysi insonga barcha olimlarni g'ibat qilish joiz emas. Nima? Qasr olimlarining go'shtlari zahar u zindonlarda yotgan olimlarning go'shtlari qaymoq aralashtirilgan asalmi? مسمومة والعلماء الموجودون من أجل إسلامهم في السجون لحومهم زبد على عسل أي منطق هذا وأي دين أي توجه هذا Bu qaysi mantiqdan kelib chiqqan? Bu qaysi dinda bor? Shuning uchun yana qaytarib aytamanki, men hamma kitoblarda aks etgan nomi bilan nomlayapman. Hatto aytilmasinki, bu noma'lum shaxs bo'lgan Fizazi shunday mashhur bo'lgan kishini so'kyapti deb. Biror kishini so'kishlikdan Alloh saqlasin. Shayx muhaddis Muhammad Nosiriddin Alboniyning takfirilik fitnasidan ogohlantirish kitobida yoritilgan masala bu murji aqidasidir. balki haddan oshgan murjiylar aqidasidir. الذي أقامه على حديث ضعيف لا يصح عن ابن عباس وبنى عليه ما بنى ما بناه هو عقيدة المرجئة بل عقيدة Bu murji aqidasi ahli sunna val jamoa aqidasiga muxolif bo'lgan aqida bo'lib, iymon va takfir tushunchasiga ham zid bo'lgan e'tiqoddir. Bu holat bizni ahli sunna val jamoa aqidasidagi iymon va takfir tushunchasini bayon qilishlikka undadi. بين ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان والتكفير Qaysi dilda bo'lsa taqvo mujassam, unga oliy qarorgohi muborak. kimda iymon bo'lsa udir mukarram barcha oylar buyuk shohi muborak qaysi dilda bo'lsa taqvo mujassam unga oliy qarorgohi muborak kimda iymon bo'lsa udir mukarram barcha oylar buyuk shohi muborak bu bir oyki kalim bo'lar bu bir oyki unda shayton jim bo'lar ahli iymon nafsiga hokim bo'lar barcha oylar buyuk shohi muborak bu bir oyki kalim bo'lar bu bir oyki unda shayton jim bo'lar ahli iymon nafsiga hokim bo'lar barcha oylar buyuk shohi muborak kim birovdan ranjigan bo'lsa agar himmati qoldirmasin dilda kadar ibodatga bog'laning imkon qadar barcha oylar buyuk shohi muborak kim birovdan ranjigan bo'lsa agar himmati qoldirmasin dilda kadar ibodatga bog'laning imkon qadar barcha oylar buyuk shohi muborak endi nafslar sinib sokin uxlasin nafsi badlar kuyib bag'rin tig'lasin kishan band o'ldirib shayton yig'lasin barcha oylar buyuk shohi muborak endi nafslar sinib sokin uxlasin Nafsı badlar köyüp bağrın tığlasın band oltırıp şeytan yığlasın Barcha oylar buyuk shohi muborak Dilga kirgan g'uborlar necha necha G'uborlarni boshlasin endi yecha Unda bordir tamam afzal bir kecha Barcha oylar buyuk shohi muborak dilga kirgan g'uborlar necha necha g'uborlarni boshlasin endi yecha unda bordir tamom afzal bir kecha barcha oylar buyuk shohi muborak xor bo'lar ul kimki iblis poyida yuksalarkan tavba qilgan joyida o'qing qur'on endi qur'on oyida barcha oylar buyuk shohi muborak xor bo'lar ul kimki iblis poyida yuksalarkan tavba qilgan joyida o'qing qur'on indi qur'on oyida barcha oylar buyuk shohi muborak Shodlaning bir oyga ozod fikrlar, chalg'imas Allohga bog'liq zikrlar. Qilaylik Allohga ko'plab shukrlar Barcha oylar buyuk shohi muborak Shodlaning bir oyga ozod fikrlar chalg'imiz Allohga bog'liq zikrlar Qilaylik Allohga ko'plab shukrlar Barcha oylar buyuk shohi muborak Zamin bo'ylab tushar sonsiz malaklar Bog'lanar endi zaminga falaklar Qalbingizda bo'lsa ezgu tilaklar Barcha oylar buyuk shohi muborak Zamin bo'ylab tushar sonsiz malaklar Bog'lanar endi zaminga falaklar Qalbingizda bo'lsa ezgu tilaklar barcha oylar buyuk shohi muborak bu oyda ummatga rahmat sochilgan bu oyda ko'p gunohlardan qochilgan jahannam berkilib jannat ochilgan barcha oylar buyuk shohi muborak bu oyda ummatga rahmat sochilgan bu oyda ko'p gunohlardan qochilgan жаһаннам беркилип жаннат ochilgan barcha oylar buyuk shohi muborak ey mujohid mukammal taqvoga qayt ulug' oyda yaratganga sano ayt ahli iymon ahli taqvo ahli bayt barcha oylar buyuk shohi muborak ey mujohid mukammal taqvoga qayt Uluq oyda yaratganga sano ayt ahli iymon ahli taqvo ahli bayt barcha oylar buyuk shohi muborak qaysi dilda bo'lsa taqvo mujassam unga oli qarorgohi muborak kimda iymon bo'lsa udir mukarram barcha oylar buyuk shohi muborak Qaysi dilda bo'lsa taqvo mujassam Unga oli qarorgohi muborak Kimda iymon bo'lsa udir mukarram Barcha oylar buyuk shohi muborak Barcha oylar buyuk shohi muborak Barcha oylar buyuk shohi muborak жаһонда неме гап кыска сатырларда o'zbekiston islomiy harakati mujohidlari afg'onistonning bag'lon viloyatida dushman qarzay askarlarining Ranger rusumli mashinasini minaga tushirdilar. Natijada 4 ta askar o'lgan, O'lganlar orasida katta qo'mondon Habib Rahmon ham bo'lgan. Qunduz viloyatining Imom Soyib tumanida jamoatimiz mujohidlari uzoq vaqt o'tgan otishmada 5 ta arbakini o'ldirdilar. Pokiston Vaziristonning Shaktu mintaqasida snayperchi mujohid birodarlarimiz dushmanga o'q otgan. O'q yegan favjining o'lgani noma'lum. Sarosimaga tushgan murtatlar har tarafni bombard qilib tashladilar. Nangarhor viloyatida harakatimiz mujohidlari Karzai askarlaridan birini sniper quroli bilan otib o'ldirdilar. Pokiston, Shimoliy Vaziriston yana karfyu vaqtida mina portladi. Xalqlarning aytishicha, portlash ovozidan uzoqdagi uylar larzaga kelgan. Sapyorlar qayerlarni tekshirishyapti, hayronmiz. Talofati noma'lum. ushbu amaliyotni haligacha hech kim боюнуга olgani yo'q. Pokistonning avvalgi prezidenti Osif Ali Zardorining tan soqchilari qo'mondoni Sheyx Bilolga fidoilik hujumi bo'ldi. Sheikh Bilol Zardorining o'ldirib ketilgan oldingi xotini prezident Binazir Buxutdoning yaqin kishisi ham bo'lgan. Shundan keyin Karachida va boshqa shaharlarda motam kuni deb e'lon qilindi. Pokiston Карачи shahridagi portlashda siyosiy хизблар a'zolarining 14 tasi o'ldi. Ularning orasida politsiya katta zobiti ham bo'lgan. Urugvayning Xangu mintaqasida mototsiklda 7 kilo barot portlagan. O'z ajalini qidirib yurgan 8 ta shiya yo Ali deyishga ham ulgurmay o'lib ketdi. Qondog'or viloyatining Spinbuldak tumanida chegara punktida fidoi hujum qilgan. Портлашта атиги битта полис өлүп, yana biri yarador bo'lgan emish. Afg'oniston G'azni viloyatida talib birodarlarimiz Amerika askarlaridan 19 tasini qatl qilishga muvaffaq bo'ldilar. Helmand viloyatida ayol politsiyachilarining kattasi Islom Bibi mujohidlar tomonidan ogohlantirilishiga qaramasdan ishida davom etaverdi. Yo'lda ketayotib, kutilmaganda mashinasiga o'qlar yoqilgan. Islom bibi o'ldi. Qandohor tayyoragohida milliy urdu kiyimidagi bir kishi 3 ta Amerika askarini otib qochib qoldi. Rossiya Dog'istonda terrorchilik mavzularida ko'p gapiradigan bir jurnalistni noma'lum kishilar otib o'ldirib ketishdi. Qotil har doimgidek izlanmoqda. Nigeriya Boko Haram mujohidlari Нигерияда күфүр ta'limini berayotgan o'qituvchilarni 42 tasini o'ldirib ketishdi. Шундан keyin шунга o'xshash мактаблар yopib qo'yilindi. Misrning Исроил билан chegarasidagi Сино оролида mujohidlar Isroilning harbiy карвонига hujum qildilar. Aytishlaricha, Allohning dushmanlaridan biri o'lgan, ikkitasi yarador bo'lgan. Eron politsiya idoralarining biriga fidoilik amaliyot o'tkazildi. O'lganlar orasida shiyalar va shiya polislar ham bor. Yaman poytaxtida politsiya idorasi yonida minalashtirilgan mashina portlashi natijasida 3 ta politsiyachi o'lib, yana biri yarador qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari har haftada turli talofatlar yetkazib, mu'minlar qalbini xushnut etayotgan buyuk Robbimiz o'tgan haftada ham o'zining dushmanlarini xafa qildi. Сан-Франциско шаһрыдагы тайёрагоҳга кунуётган Boeing 737 тайёрасы қониш арафасида портлаб, қоқ ортасидан иккиге ажрады. Hech kim bo'yniga olmagan mazkur amaliyotda atigi ikkita kofir o'lib, 180 dan ortig'i yarador bo'libdi. Talofat qiymati 120 million dollarga teng. Alhamdulillah. Kanada va Amerika chegarasida yoqilg'i olib ketayotgan katta poyezd izidan chiqishi natijasida katta portlash ro'y berdi. Atrofdagi uylardan 40 tasi qo'shilib portlagan. 2000 ta aholi yashaydigan uylar boshqa yerlarga ko'chirildi. Ikkita o'lgan, 100 ga yaqini yo'q bo'lib qolgan. Shuning bilan bugungi juma dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi dasturlarimizda yana iymonlashgunimizcha Hayır azizler. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يملك أكبابيل تخرق بالرعب جدارا